ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له ونشهد لا إله سيدنا ونبينا ومولانا محمدا الله وسلامه على سيدنا محمد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 الإسلام دائرة ألا فذوقوا حيث دارت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاحكام أيوب کروڑ پتی کے گھر پیدا ہو یا جس کے گھر کا چولہا ہی نہ جلتا ہو اس کے نہ پیدا ہو جو بھی دنیا میں آیا ہے آ رہا ہے آئے گا سب کے دنیا میں آنے کا راستہ ایک سب ماں باپ کے پیٹ سے ماں باپ کے راستے سے کوئی انسان آج تک نہ آسمان سے گرا ہے نہ کوئی زمین سے اگا ہے نہ کوئی فیکٹری میں بنا ہے ماں باپی کے راستے سے آیا ہے جب انسانوں کی دنیا سے جانے کا سلسلہ شروع ہوا تو جو گیا ہے جو جا رہا ہے اور جانا سب کو ہے ایک ہی راستہ ہے جس کا نام موت ہے ولادت اور پیدائش کے راستے سے آنا اور موت کے راستے سے جانا ताजी हो काशकार हो डॉक्टर हो वकील हो छोटा हो बड़ा हो मशरक में हो मगरब में हो जो आदम का बेटा जो हवा की बेटी सबके दुनिया में आने का रास्ता एक दुनिया से जाने का र ा स ด้วยเหตุนี้เองนะครับพี่น้องเจ้ารักของอัลลอฮฺตาลาพระองค์นั้นจึงทำให้หนทางในการมายังโลกดุนยาของมนุษย์และหนทางในการที่จะไป จากโลกดุนยานี้ของมนุษย์ มีเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่มนุษย์ทุกคนนะครับ ทางที่เขาจะมาโลกเขามีทางเดียว และทางที่เขานั้นจะจากโลกนี้ไปก็ทางเดียว แต่เป็นคนที่เกิดในกระต้องหรือว่าเกิดในปราสาทราชวัง จะเกิดในครอบครัวที่ยากจน ไม่มีอาหารประทังชีวิต หรือว่าจะเกิดในครอบครัวของมหาเศรษฐีอัลลอฮฺมาตะหัวตาลาทำให้ทางที่มนุษย์จะมายังโลกดุนยานี้ มีเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้น ก็คือทุกคนจะต้องผ่านท้องมารดาของเขาออกมา ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่นะครับ นับแต่อดีตการจนกระทั่งถึงปัจจุบัน คนที่ เกิดมาแล้วและคนที่กำลังจะเกิดและก็ยังไม่ได้เกิดและก็จะเกิดต่อไปเนี่ยทุกคนนั้นมีทางเดียวเท่านั้น เรายังไม่เคยเห็นนะครับว่ามีมนุษย์คนไหนที่ว่าร่วงลงมาจากท้องฟ้า หรือว่าปลูกโดยที่ใช้เกิดขึ้นมาโดยใช้วิธีปลูกจากพื้นดินนะครับ หรือมาโดยวิธีอื่น ทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่มาจากท้องมารดาของเขา หลังจากนั้นเนี่ย เมื่อถึงเวลาจากไป ทุกคนนั้นก็จากไปด้วยกับวิธีการเดียวกันนะครับนั่นก็คือเมาและความตาย ทุกคนเนี่ยหนทางที่จะละจากโลกสุญญานี้ก็คือความตายจะเป็นยาจกจะเป็นเศรษฐีจะเป็นกรรมกรจะเป็นกษัตริย์จะเป็นราชาจะเป็นคนทำงานหรือว่าคนอยู่กับที่ ทุกคนนั้นมีทางมาทางเดียวนั่นก็คือต้องถือกำเนิดมาจากท้องมารดาของเขาและทางเดียวที่เขานั้นจะจากโลกสุญญานี้ไปก็คือทางแห่งความตายดุนยาเि य ा में आ न ดุ र द ु न เ य ा से ज อิสกีบีชกา का วักฟ्เฮอุสกานามซินंดกี थ ีอุสกานามซิน ग ीกี یہ بھی اللہ نے ہر ایک کو دی ہے لیکن تقسیم اللہ کی ہے کسی کو بہت لمبی عمر دی کسی کو درمیانی دی کسی کو ہی مختصر دی اس زندگی کے بارے میں یہ چند روزہ زندگی ہے اور ہر ایک کو اللہ نے تین طاقتیں دی جان مال اور صلاحیت جس کو سوج بوجھ کہتے ہیں یہ تمہاری چند روزہ زندگی ہے تمہارے پاس ہماری دی ہوئی جان ہے مال ہے اور صلاحیت اور تمہیں ان تینوں پر اختیار ہے مرنے سے پہلے پہلے جس پر تمہیں استعمال کرنا ہو بلکہ یہ تینوں اللہ کی طرف سے امانت ہے اللہ کی دی ہوئی جان ہے اللہ کا دیا ہوا مال ہے اللہ ہی کی دی ہوئی صلاحیت ہے ہر بندے بندی کے پاس ماندار ہو غریب ہو کھیتی کرتا ہو دکانداری کرتا ہو ہر ایک کے پاس کے تینوں اللہ کی عمالت ہیں کبھی نام جرا کناتا تارا تو کون کرنا دیا ہو لے پائے نے تھان دیا นะครับช่วงเวลานี้เขาเรียกว่าชีวิต และชีวิตของมนุษย์อัลลอฮฺตาลานั้นให้เหมือนเหมือนกัน ทุกคนนั้นมีหนึ่งชีวิตนี่คือความเหมือนกัน แต่ว่าอัลลอฮตาลาเป็นผู้ที่แบ่งปันนะครับระยะเวลาของชีวิตแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างไม่เท่าเทียมกัน อีกอย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺมาตะคูวตาลาได้มอบให้แก่ทุกคน ในช่วงระยะเวลาของ ระหว่างชีวิตและระหว่างการเกิดและการตายสามอย่างที่อัลลอฮฺตาลาให้กับทุกคน หนึ่งก็คือ เวลา สองทรัพย์สินสามความสามารถสามอย่างเนี่ยเวลาทรัพย์สิน ความสามารถอัลลอฮฺตาลาให้กับทุกคน มีเหมือนเหมือนกันคนรวยมีสามอย่างนี้ คนจนก็มีสามอย่างนี้ ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยท่านบอกว่า ทั้งสามอย่างนี้ที่อัลลอฮ์ให้มา คืออามานะของฝากที่มนุษย์จะต้องรับผิดชอบอามานะที่อัลลอฮ์ตาลาให้กับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาย เป็นหญิง เป็นเด็ก คนชรา คนจน คนรวยสามอย่างนี้คืออามานะที่อัลลอฮ์ตาลาได้ ہائی بندو تو کون سا ہی دول ہے اسی لیے جیسے آنے اور جانے کا راستہ ایک ہے دنیا میں انسان کے چند روزہ زندگی گزارنے کا بھی ایک ہی راستہ اللہ نے دیا اندین ہندا اسلام زندگی گزارنے کا راستہ اسلام اسلام کیا ہے اسلام کا ترجمہ ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا کس کے جس نے یہ دیا ہے اسی لیے دوسری جگہ اللہ پاک نے کہا ملت علیکم ابراہیم ہو سب ما المسلم مسلمین قبل القبل وبھی آلہ یقون رسول شہید علیکم و على الناس تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہو انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے خبردار اسی لیے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وسا بہا ابراہیم بنی و یا بنی ان اللہ لکم الدین تموتن الا وانتم مسلمون یعقوب ابراہیم علیہ و تسلیمات نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اس طرح دنیا سے جانے والا اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہے ان دونوں حضرات نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی بچوں اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے خبردار خبردار दीनदारी के साथ जीना मुसलमान होकर जीना इसी पर जीना है इसी पे मरना है เพราะนั้นพี่น้องจะรักของเราลอฮฺตาลาทังที่ทางที่มนุษย์จะมาบนโลกตุนยานี้มีทางเดียวนะครับและทางที่เขาจะจากโลกนี้มีทางเดียวก็เช่นเดียวกันทางที่มนุษย์จะดำเนินชีวิต ผลทางที่มนุษย์จะดำรงชีวิตบนโลกดุนยานี้ก็มีหนทางเดียว นั่นก็คือหนทางของอิสลาม ซึ่งอัลลอฮฺมาละหัวตาลาได้ย้ำเอาไว้บอกว่า อินนาตีนาอินดัลลอฮิอัลอิสลามศาสนาที่ได้รับการรับรองนาที่อัลลอฮฺตาลาก็คืออิสลามแต่เพียงศาสนาเดียวเท่านั้น ซึ่งท่านบอกว่า อิสลามเนี่ยความหมายตามหลักภาษาก็คือการมอบตัว การมอบตัว มอบให้กับใครล่ะพี่น้อง มอบตัวเองเนี่ยให้แก่ผู้ที่สร้างชีวิตของมนุษย์สร้างชีวิตของเขามอบตัวเนี่ยให้กับอัลลอฮฺมาตะอัวตาลานี่คือความหมายของอิสลามอัลลอฮฺมาตะอัวตาลา นะครับดตรัสในอีกที่หนึ่งบอกว่า มิลลาตาอับีคุมอิบรอฮิมวะซัมมาคุมุลมุสลิมีนามิงอบศาสนานี้คือศาสนาเดียวกัน กับที่อัลลอฮฺตาลาได้มอบให้แก่อิบรอฮิมอะลัยฮิสสลาม เป็นศาสนาที่อัลลอฮฺตาลาได้เรียกพวกเจ้าว่ามุสลิม มุสลิมีผู้ที่ยอมมอบตนนะครับในยุคนี้และยุคก่อนหน้า อัลลอฮฺตาลาเป็นผู้ที่ตั้งชื่อเราว่ามุสลิมีนตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วและก็ยุคนี้เช่นเดียวกันโดยเหตุนี้เองพี่น้องที่รักของอัลลอฮฺตาลาในเมื่ออัลลอฮฺตาลาตั้งชื่อและเรียกเราในคุรานของพระองค์ว่าเป็นมุสลิมอัลลอฮฺตาลาจึงเล่าอุทาหรณ์และตัวอย่างในอีกอายะหนึ่งเกี่ยวกับ ศาสนาเนี่ย ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الله س า ح ا ن ه و า ع ا ل ى له إبراهيم عليه السلام ก่อนที่จะจากลูกนี้ไปวะเกียรสังเกียรลูกคู่ของท่านสังเกียรยังลูกอะไรนิสลาเหมือนกับที่คนคนหนึ่งกำลังจะจากโลกนี้ไป รู้ตัวแล้วเขาก็จะต้องสังเกียลูกคู่ของเขาอัลลอฮ์เล่อิบรอฮิมอะลัยฮิสสลาม สั่งเสียลูกลูกของมันบอกว่าไง พวกเจ้าเนี่ยจะต้องยึดมั่นต่อปัญหานี้เอาไว้ ปัญหานี้ก็คือปัญหาอิสลามนั่นเองหมายความว่า เมื่อเจ้าเกิดเนี่ยปัญหานี้มันเกิดมาพร้อมกับเจ้า แล้วเมื่อเจ้าตายก็ต้องให้ปัญหานี้มันไปพร้อมกับเจ้าเช่นเดียวกันเกิดอยู่ตายบนปัญหานี้ นี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮฺมาอวตานรได้เล่าที่เพียงคำเดียวเท่านั้นวิถีชีวิตประมุขสุญญาระหว่างเกิดและระหว่างตายมีเพียงหนทางเดียว ที่อัลลอฮตาลาให้การรับรอง इ ่ ल ि ए वल्लभ भाई व ि र ा้ ने कहा कि इ ं स ाยी่िं द ग ी और हैवानी जिंदगी ان دونوں میں جو بنیادی فرق ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے پیدا کر کے اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیا اب سیو جیسے تمہارا جیتا ہے اور مرو تمہارا جیسے جیتا ہے جہاں جیتا ہے جو چاہے بولو جو چاہے دیکھو جو چاہے پاؤ جو چاہے پہنو یہ تو جانور ہے جانور کے لیے کوئی شریعت کوئی خبر حشر جنت مرغہ ثواب عذاب ایمان کو جانور کے لیے کچھ جل جلالہ رحمت جس نے اس انسان پر جس کو اشرف المخلوقات کہا بہت بڑا بہت بڑا احساس کیا اس کو پیدا کر کے اس کے حال پر نہیں چھوڑا جس نے پیدا کیا اس نے ان کو زندگی گزارنے کا راستہ بھی بتایا اسی راستے کا نام دین ہے اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارفات کے میدان میں جب اس امت کو امت کے حوالے کیا تھا فرمایا تھا میری قوم میری زبان میرا علاقہ میرا رنگ اس سب یہ سب جاہلیت کی چیزیں ہیں میں اپنے قدموں کے نیچے دفن کرتا ہوں ان اکرم کم ان تم میں سب سے زیادہ ویلیوبل سب سے زیادہ و مکرم اللہ کے یہاں وہ ہوگا جس کے پاس اللہ کا ڈر ہوگا میں چاہتا ہوں جی بھی وقت آ رہا من یہ بھی تھی یہ سونگ بھی دیکھا การดำเนินชีวิตเนี่ยมีสองวิถีด้วยกัน หนึ่งก็คือวิถีของเดรัจฉานสองก็คือวิถีของมนุษยชาติวิถีการดำเนินชีวิตของเดรัจฉานเนี่ยมันไม่มี แนวไม่มีกรอบ ไม่มีคำแนะนำใด ๆ ทั้งสิ้น พวกมันไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ว่า อะไรเป็นของบาปอะไรเป็นของที่ได้บุญ พวกมันไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ว่าอะไรจะวาจิบอะไรที่ห้ามทำพวกมันไม่จำเป็นจะต้องตระหนักว่า หลังจากตายไปแล้วเนี่ย มันจะต้องไปอยู่ในกูโบไม่จำเป็นต้องตระหนักว่าจะฟื้นคืนชีพไม่จำเป็นจะต้องตระหนักว่าจะต้องมีการสอบสวนไม่จำเป็นต้องตระหนักว่าจะต้องมีการเข้านรกไม่จำเป็นจะต้องตระหนักว่าจะต้องเข้าสวรรค์ไม่มีอะไรเลยสำหรับเดรัจฉานวิถีซึ่ง ผู้ที่สร้างมนุษย์เนี่ยนะครับได้บอกกับมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นไม่ใช่ใช้ชีวิตเหมือนกับเดรัจฉานเมือนกัตสัตว์ทั่วไปไม่ใช่ผู้สร้างมนุษย์ได้บอกวิธีการดำเนินชีวิตของมนุษย์มาให้แล้ว พวกเขาจะต้องไม่ทำตัวเหมือนกับวิถีของเดรัจฉานเพราะว่ามนุษย์เนี่ย เป็นสิ่งถูกสร้างเพื่ออัลลอฮฺตาลาให้เกียรติและก็ให้ความรัก อัลลอฮ์ตาลาจึงกำหนดวิธีการดำเนินชีวิตมาให้แก่เขาซึ่งเป็นวิธีเดียวเท่านั้นก็คืออิสลาม พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ตาลาเนื่องจากว่าอัลลอฮ์และศาสนาได้บอกวิธีการดำเนินชีวิตเอาไว้ด้วยเหตุนี้เองในช่วงท้ายชีวิตของท่านนบีสุลต่านละอะลัยฮิวะสัลลัมในฮัจญ์ครั้งอัมลาเนี่ยนะครับที่ทุกงอาราฟา นบีสุลต่านวะลัยฮิวะสัลลัมประกาศอย่างชัดเจน คนที่พูดบอกว่าพวกของฉัน คนที่พูดบอกว่ากลุ่มชนของฉัน คนที่พูดบอกว่านั่นก็คือเชิญชนชาติของฉันเนี่ยสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งยาฮิรียเป็นสิ่งที่ไม่ใช่อิสลาม นบีสุลต่านวะลัยฮิวะสัลลัมได้ประกาศบอกว่า ิน n a a k ม a m a k u m i n d ล l l a อ i atqakum จงพึงทราบเอาไว้ว่า คนที่มีเกียรติมากที่สุด ในทัศนะของผู้อภิบาลของพวกเจ้า มีเกียรติมากที่สุดคือใคร คนที่มีความตักวาต่ออัลลอฮ์คนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์คนที่มีความกลัวต่ออัลลอฮ์คนที่นึกถึงอัลลอฮ์คนที่เข้า นั่นคือคนที่มีเกียรติที่สุดสูงส่งที่สุด และฐานันตอนมากที่สุดในตำแานงของอัลลอฮฺมาละหูวะตาฮาลา นี่แหละคือสิ่งที่อิสลามนั้นได้บอกเอาไว้หนทางเดียวที่จะให้ตนเองได้รับความสูงส่งนั้น คือหนทางที่นำเราเข้าไปสู่การใกล้ชิดกับอัลลอฮฺตาลาแต่เพียงอย่างเดียว อิส इ อัลลอฮ फ ्าล र ा शाह ने अ प บे ब ดาों पर ร ह ม ख ากร جس دن سے آدمیت کے دنیا میں آنے کا سلسلہ شروع ہوا اسی دن سے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے کہ اس کی جان اس کے لیے وبال نہ بنے اس کی اولاد اس کے لیے عذاب نہ بنے اس کا پیسہ اس کے لیے مصیبت نہ بنے یہ ایسی زندگی گزارے کہ اس کی دنیا ہی جنت نشان بن جائے اور جنت تو جنت اسی کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ پہلے ہی دن سے انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آسمان سے کتابیں اور شریفیں اتارے اور نمونے کے طور پر ہر امت کے لیے نبی بھیجے اور ہر ایک سے یوں کہا تم جو بھی پوچھو ڈاکٹر ہو وکیل ہو مولانا صاحب ہو امام صاحب ہو غریب ہو امیر ہو مرد ہو گھر کے کونے میں بیٹھنے والی عورت ہو انسان ہو فرشتے نہیں ہو کھانا پینا پہننا اڑنا شادی یہ سب تمہارے ساتھ ہے لیکن جو جہاں ہے ہر ایک کو اپنی جگہ سے چل کر آنا ہے نبی کے نمونے پر اور وہ آئی اناسک تکوں رپکوں کا سات شیخ ہوئی وہ حشر کا میدان آسمان اس حجر کے میدان میں تمہیں سب کو آنا ہے اس وقت ہر ایک کی زندگی کو راتیں دن ہفتے مہینے سال جتنی ہر ایک کی زندگی کو ہم نبی کے نمونے پڑنا چاہیے پجنانیہ دیکھو ہمیں دیکھا ہم کرونا ด้วยความรักด้วยความสงสารของลอกมาตะกัวตาลาที่มีต่อมนุษย์ วันแรกแต่กับที่มนุษย์นั้นได้เกิดมาบนโลกดุนยานี้อัลลอฮ์มาตะหัวตาลาก็ได้วางระบบของการตั้งบียะเขา ของการอบรมเขาของการสั่งสอนเขาเพื่อที่ว่าจะไม่ให้ชีวิตของเขา มันกลายเป็นสาเหตุความหายนะของเขา เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินของเขา เป็นอาสาบแก่พวกเขา เพื่อไม่ให้ลูกๆของเขากลายเป็นสาเหตุความเสียใจของเขาวันแรกที่มนุษย์เกิดขึ้นมาเนี่ยเอามาวางระบบเอาไว้เลย เพื่อที่จะให้ชีวิตของมนุษย์นั้นกลายเป็นชีวิต แห่งความสุขสบายเป็นสวรรค์บนโลกดุนยาแล้วก็คนมุสลิมเนี่ยพี่น้องที่รักของเราตาลาคนมุสลิมพวกเขานั้นก็ถูกกาเนิดขึ้นมาเพื่อสวรรค์อยู่นั่นแหละแต่นั้นในโลกหน้าแต่ในโลกนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺตาลาวางกรอบเอาไว้เพื่อให้วิถีชีวิตของเขาอยู่บนวิถีที่จะทำให้ชีวิตของเขามีความสุข เป็นวิถีของการอยู่ในสวรรค์ ตั้งแต่อยู่ในโลกดุนยานี้ ด้วยเหตุนี้เองอัลลอฮฺมาตะฮูวตาลาจึงกำชับให้มนุษย์ทุกคนนั้นได้ตระหนักว่า สักวันหนึ่ง เขาจะต้องไปพบกับวันที่ทุกอย่างนั้นจะต้องสูญสลายยะอายุฮันลาจงมีโอมนุษยชาติทั้งหลายจงมีความกลัวต่ออัลลอฮฺต่อพระเจ้าของพวกเจ้า เพราะอะไรล่ะ อินนัซัลซาลตัสซาอัติชัยุนอาบิม การสั่นไหวของกิยามามันเป็นสิ่งที่ใหญ่หลวงที่นี่นักวันที่พวกเขานั้นจะระเบิดออก วันที่ดวงอาทิตย์จะดับแสง วันที่โลกนี้จะแตกออก วันนั้นเนี่ยพวกเจ้าจะต้องเดินมาหาข้าและจะต้องถูกสอบสวนเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เจ้านั้น ได้เคยทำเอาไว้เพราะว่าตาลาได้บอกวิธีการเอาไว้แล้ว มนุษย์จะต้องตระหนักว่าทุกวันเขากำลังเดินไปหาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเขาจะต้องเดินไปหาอัลลอฮ์ด้วยกับผลทางของท่านนบีสุลต่านอะลัยฮิวะซัลลัมก็ที่ว่าเมื่อถึงเวลาที่ดวงอาทิตย์ดับแสง ถึงเวลาที่โลกนี้แตกออก ถึงเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาลายหายสิ้นไป วันนั้นจะเป็นวันที่เขาได้รับความสุขความสูงส่งและความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง اسی لیے جس اللہ نے ہر بندے بندی کو یہ زندگی دی اسے کون سی زندگی پیاری ہے وہ کون سی راتیں ہیں کون سے دن ہیں کون سی چال ہے کون سی زبان کے بول ہیں جس پہ انعامات کی بارشیں برستی ہے جنت کے بڑے بڑے انعامات تیار ہوتے ہیں اور وہ کون سی راتیں کون سے دن کون سی جوانی کون سا لقمہ کون سا لباس جس کے اللہ کی پکڑ اللہ کا ہضر محبوب علیہ اور بہت اللہ نے بہت کرم فرمایا یہ کون بتا ہے کیا اچھا کیا برا کیا حق کیا ناحق کیا صحیح کیا غلط इससे अल्लाह राजी होंगे इस चीज से ना उसके लिए अल्लाह ने नबियों को नमूना पकड़ा dengan bilang dia lah k อ l a u Allah Taala, m a k อ Allah Taala ผู้ที่ทรงสร้างชีวิตของมนุษย์ในเมื่ออัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ที่มอบชีวิตให้แก่มนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจะรู้ได้อย่างไร ว่าผู้สร้างชีวิตมนุษย์ชอบรัก และโปรดปรานการดำเนินชีวิตแบบไหน พระองค์ชอบการเดินแบบไหนพระองค์ชอบอาหารคำแบบไหนที่มนุษย์จะรับประทานเข้าไปพระองค์ชอบกลางวันแบบไหนพระองค์ชอบกลางคืนแบบไหนพระองค์ชอบการใช้ชีวิตแบบไหนสิ่งเหล่านี้เนี่ยใครจะเป็นคนที่มาบอกมนุษย์พี่น้องได้รับผลบัตตาล่ะ ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเพื่อที่จะเอาใจพระผู้สร้างชีวิตของเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้มนุษย์ได้รู้ว่าอัลลอฮฺตาลาทรงรักทรงชอบทรงโปรดปรานการดำเนินชีวิตแบบไหนอัลลอฮฺตาลาจึงได้ส่งบรรดา นบี นบี อะลัยฮิมุสลาสุฮัสลามลงมา i ̇ ş ç i l i e جب بھی دنیا میں کسی امت کے لیے اللہ کی طرف سے نبی آئے تو امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک جنہوں نے نبی کی دعوت پر لبیک کہی نبی کی بات پر قدم اٹھایا نبی کی آواز نے آواز دلائی اور ایک وہ ہوئے جنہوں نے نبیوں کو ستایا نبیوں کو جھٹلایا کسی کو دیوانہ کہا جادوگر کہا اور طرح طرح کے بول اور صرف اتنے پر نہیں کہ بول کر کا مختلف قسم کی اذیتیں پہنچائی جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل اور کما قال ہر شخص آزمائشوں میں امتحانوں میں پریشانیوں اور حالات میں سب سے زیادہ سخت نبیوں کی پوری جماعت ہر ایک پر اور پھر خود آپ نے اپنے بارے میں فرمایا آپ کو معلوم تھا حضرت علیہ السلام کو آنے سے چرا گیا حضرت یحییٰ علیہ شراط التسلیم کو ایک عورت کی خواہش پر نماز کی حالت میں سر قلم کیا گیا بنو اسرائیل میں ایک ایک دن میں ستر ستر نبیوں کو شہید کیا گیا یہ سب سارا آپ کو معلوم اس کے ساتھ آپ یوں فرماتے ہیں بس حفاظت وہ قسط اللہ مالن خبر جتنا میں ستایا گیا اللہ کی نسبت پر کہ ہر ایک اللہ کو مان لے جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں سر جتنی دھمکیاں مجھے دی گئی جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کس کو กับพี่น้องจะรับของอัลลอฮฺตาลาอัลลอฮฺตาลาได้ส่ง นบีมา และอัลลอฮฺตาลาได้ส่งนบีมาทุกๆ กลุ่มชน ทุกยุคทุกสมัย จะมีนบีมายังกลุ่มชนนั้นและยุคสมัยนั้น เมื่อนบีถูกส่งมาแล้ว แต่ละกลุ่มชนแต่ละอุมมะจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่กล่าวรับไปสนองรับ คำพูดของบรรดานาบีเหล่านั้นดำเนินตามคำพูดของบรรดานาบีเหล่านั้นนำคำพูดถ้อยคำของพวกเขานะครับไปถ่ายทอดต่อและนำมาปฏิบัติเพื่อยกให้ถ้อยคำของนบีเหล่านั้นสูงส่ง นี่ก็คือว่าคนกลุ่มหนึ่ง แต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือกลุ่มที่ไม่ยอมเชื่อ กล่าวหาว่าคำพูดของนบีนั้น เป็นสิ่งที่โกหกพวกเขาปฏิเสธการพูดของเรานาบีและนบีในยุคของเขาบางทีก็กล่าวหานาบีของเขาว่าเป็นคนบ้าบางทีก็บอกว่าเป็นนักไสยศาสตร์บ้างแล้วก็อีกหลายๆคำพูดที่กล่าวอ้างใส่ร้ายนาบีของเขา และไม่ใช่เพียงแค่นั้นพี่น้องที่รักของเราตาลาพวกเขายังกันแกล้ง นะครับด้วยกับวิธีการต่าง ๆ นานาเท่าที่จะอยู่ในความสามารถของเขาด้วยเหตุนี้เอง นบีสุลต่านอะลัยฮิวะสัลลัมจึงกล่าวนะครับ บอกว่าอินนัชัดดันนาฟิบลาอันอัลอัมบียะแท้จริง มนุษย์ที่ถูกการแกล้ง มนุษย์ที่ถูกทดสอบมาก รุนแรงและหนักหน่วงมากที่สุดในบรรดามนุษย์ บุคคลที่ถูกทดสอบรุนแรงและหนักหน่วงมากที่สุดก็คือบรรดานาบีนบีทั้งหลายซึ่งท่านก็ได้เล่านะครับบอกว่า เหมือนกับที่นบีสักริยาอะลัยฮิสสลามท่านนั้นถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยใช้เลื่อยสำหรับเลื่อยต้นไม้วางบนหัวและก็เลื่อยตัวล่างของท่านจนกระทั่งว่ากลายเป็นสอง ส่วนด้วยกันนบีซักรียาอะลัยฮิสสลามยะยาอะลัยฮิสสลามเนี่ยถูกลอบสังหารในขณะที่ท่านกำลังละหมาดแล้วก็ถูกตัดคอเสียชีวิตนะท่านเล่าว่าบอกสาเหตุที่ยะยาอะลัยฮิสสลามถูกสังหารนั้นด้วยสาเหตุของคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับ มีความต้องการที่ไม่ถูกต้องกับผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้น แต่ท่านไม่ได้เล่าเรื่องในรายละเอียดนอกจากนี้เนี่ย บรรดานบีนบีของบันิอิสราเอลนะครับ บางครั้งเนี่ย ในวันเดียวถูกสังหารไปเจ็ดสิบคนด้วยกันพี่น้องที่รักของอัลลอฮฺตาลา นั่นคือสิ่งที่บรรดานบีนบีในยุคก่อนนั้นได้ประสบหลังจากที่มายังกลุ่มชนของตนเอง แต่ว่านบีสุลต่านของอะลัยฮิสัลลัมของเราเนี่ยนะครับ ท่านนั้นได้กล่าวให้เราได้รับทราบบอกว่าอุซีตุฟิลลาฮิมาลามิอุซาอัลตัวฉันเองเนี่ยถูกกลั่นแกล้งในเรื่องที่เกี่ยวกับอัลลอฮ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับอัลลอฮ์เนี่ยฉันถูกกลั่นแกล้งในสิ่งที่ไม่เคยมีใครถูกกลั่นแกล้งเช่นนี้มาก่อนและฉันนั้นได้ถูกค่มคู่ในเรื่องของอัลลอฮ์ในสิ่งที่คนอื่นๆนั้น ไม่เคยโดนค่มคู่มาก่อน นั่นคือสิ่งที่ นบีสุลต่านอะไรวะสัลลัมของเรานั้นได้ประสบพบเจอนะครับ เมื่อ นบีมาแล้ว คนก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งก็ตอบรับและให้เกียรติ อีกกลุ่มหนึ่งนั้นปฏิเสธและทำร้าย इसलिए अल्लाह ताला शाहूर ने कुरान करीम में انبیاء کرام علیہ سراس تسلیمات کی دعوت کا لبے کہنے والے ان کے ساتھ اللہ کی غیبی مددیں برکتیں رحمتیں حفاظت وہ کیسے ہوئی اور نبیوں کے دشمن نبی کی مخالفت کرنے والے نبیوں کو ستانے والے ان کے ساتھ اللہ کی پکڑ کے معاملات کیسے ہوئے ان سب کو واقعات میں ذکر کیا ہے قرآن نے اور واقعے کی شروع میں بیچ میں یا اخیر میں کیونکہ قرآن آخری کتاب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں قرآن کے واقعات کو ذکر کر کے شروع میں بیچ میں آخر میں کہا ہے فہتا یا ارل افسان فاحتبروا یا انل الباس ان نذیب اصر لعبرہ آنکھوں والو آنکھیں کھولو ہم کون ہیں ہماری قدرت کیسی ہے ہمارے انعامات اور رحمتیں کیسی ہیں جب ہم پکڑ کا ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہماری پکڑ کتنی سخت ہے آنکھیں کھولو ہم نے تمہیں عقل دی ہے تم انسان ہو جانور نہیں ہو جانور میں عقل نہیں ہوتی یہ عقل ہم نے تمہیں اسی لیے دی ہے کھڑا کیا ہے کھوٹا کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے اللہ کی مددوں کا راستہ کیا ہے अल्लाह की पकड़ รา स ีเหรอ ह ุ उसको समझने के लिए अकल की ยैพรับพี่น้องจะรักของอัลลอฮ์ตาลาด้วยเหตุนี้เองอัลลอฮ์ตาลาจึงเล่า เรื่องของผู้คนทั้งสองฝ่าย เอาไว้ในอัลกุรอานของพระองค์เล่าทั้งเรื่องเล่านะครับการที่พระองค์นุสรอการที่พระองค์นั้นได้ประทานรอมัต การที่พระองค์นั้น ได้ประทานการปกปักรักษา การที่พระองค์นั้นได้ประทานความดีงาม สาเหตุของการที่อราตาลาประทานสิ่งเหล่านี้นั้น พระองค์ประทานให้แก่คนแบบไหนบ้าง และก็ในทางที่ตรงกันข้ามอัลลอฮฺตาลาก็เล่าเช่นเดียวกันว่า คนอย่างไหนที่อัลลอฮฺตาลานั้นจะลงโทษพวกเขา ที่อัลลอฮฺตาลาจะทำลายล้างพวกเขา หลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮฺตาลาก็จะกล่าวนะครับบางทีในช่วงต้นเรื่องบางทีก็กลางเรื่อง และบางทีก็ท้ายเรื่องกล่าวเพื่อที่จะดึงสติของมนุษย์ให้พิจารณาเรื่องราวเหล่านี้ฟาตบิรุยาอุลิลอับซอรฟาตบิรุยาอุลิลอัลบาอินนฟีลาลิกะลาอิบรา พราะมนุษยชาติทั้งหลายมนุษย์ที่มีสติปัญญา พวกเจ้านั้นจงใช้สติปัญญาของพวกเจ้าข้าได้ให้สติปัญญา แก่พวกเจ้า ซึ่งเป็นมนุษย์ เจ้านั้นไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานที่ไร้สติปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ย จงใช้สติปัญญาที่ไตรตรองผู้ที่มีสติทั้งหลายผู้ที่มีสมองทั้งหลาย จงใช้เป็นอุทาหรณ์ว่า เมื่อเรานั้นลงโทษ การลงโทษของเรานั้นมันหนักหน่วงเพียงใด และเมื่อเรานั้นได้ยกให้สูงคนที่ถูกยกให้สูงนั้นเขานั้นก็ได้รับเกียรติขนาดไหน เรื่องราวต่าง ๆ เหล่านี้อัลลอฮฺมาตะหัวตาลาระบุในคุรอานเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับ ให้เราท่านทั้งหลายได้ไตรตรองว่า อย่างไรบ้าง หรือสาเหตุใดบ้างที่จะทำให้เราได้รับการนุกรอจากอัลลอฮ์ได้รับรักมันจากอัลลอฮ์ได้รับความดีงามจากอัลลอฮ์และเหตุใดบ้างที่จะทำให้เรานั้น ถูกอัลลอฮ์ตาลาจับถูกอัลลอฮ์ตาลาลงโทษ इसलिए होता ही था कभी तो एक घराने के लिए नबी को भेजा کبھی ایک شہر کے لیے بھیجا کبھی ایک علاقے کے لیے بھیجا کبھی ایک قوم کے لیے بھیجا کبھی ایک ملک کے لیے بھیجا کبھی لاکھ سوا لاکھ انسانوں کی تعداد کے لیے بھیجا نبی جب آتے تھے ایمان کی دعوت دیتے تھے یا قوم اللہ قوم اعبدوا ما من مالک ملاہ او میری قوم او میرے گھر والوں او میرے علاقے والوں جس کو جہاں بھیجا لوگوں ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ معبود برحق ہے کون لا معبود الا اللہ ولا محبوب مسجود الا اللہ ولا مقصود اللہ جب نبی اپنا کام کرتے عمر جتنی ہوتی اتنا کام کرتی کچھ مانتے کچھ نہ مانتے جب امت کے درمیان سے نبی چلے جاتے تو سب سے پہلے جو بگاڑ آتا تھا پیچھے امت میں وہ ان کے عقیدے میں اللہ کے علاوہ کوئی دو کو تین کو لاکھ کو پتا نہیں کتنا کو سب سے پہلے عقیدہ پھر ان کا ان کا کھانا کمانا ان کا یہاں تک کہ کعبے جیسی جگہ میں رہنا سارا جہالت کے ساتھ لیکن مخلوق اللہ کا کنبا ہے نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی کے آنے سے پہلے یہ کہ اللہ کا کنبا ہے جب اللہ پاک دیکھتے کہ یہ تو بگڑتے بگڑتے اتنے بگڑے ہیں کہ جانور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا پھر اللہ کو رحماتا دوسرے نبی کو بھیجتے وہ آ کر محنت کرتے پھر لوگ دو حصوں میں ہوتے نبی چلے جاتے پھر لوگوں میں بھی گار تھا چھ سو سال تک ایک دو سال نہیں دس بیس سو دو سو سال نہیں ہمارا آپ کا عقیدہ ہے اللہ جل جلالہ امن والوں نے حضرت ابن مریم علیہ السلام تسلیم کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور روئے زمین پر کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں اس وقت تک برابر نبی آتے رہے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہوتے رہے سب سے اخیر نے حضرت کسان اسلام کو اٹھا لیا اب کوئی نبی نہیں ہے جو انسانوں کو اللہ کا تعارف کرا رہے مرنے کے بعد کی زندگی اور اس میں کام آنے والے اعمال سمجھائے گناہوں کی سزا سمجھائے باپ کا کیا ہے بھائی کا کیا ہے بیٹے کا کیا کوئی بھائی نہیں اسی لیے نے جو تاریخ لکھتی ہے اس تاریخ کا پورے زمانے کی تاریخ کا نام تاریخ جاہلیت جہالت اپنی آخری حدوں سے گزرتی تھی رکھ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پندرہ تعالا موت آنا تھے بند بھی อัลลอฮ์ส่งมายังครัวเรือนเดียวเท่านั้นเอง บางนบีอัลลอฮ์ส่งมาให้กับหมู่บ้านหนึ่ง บางนบีอัลลอฮ์ตาลาส่งมาให้กับเมืองหนึ่ง บางนบีอัลลอฮ์ส่งมาให้กับประเทศ แล้วนบีเหล่านั้นพวกเขาก็ด่าว่าเชิญชวนกลุ่มชนของพวกเขายาเอาอุบุดุลลอฮะมานะคุมมินอิลาฮินกไกรโอ้กลุ่มชนของฉัน โอ้คนในหมู่บ้านของฉัน โอ้คนในเมืองของฉันโอ้เผ่าพันธุ์ของฉัน พวกท่านนั้นมีพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียว การอิบาดะของพวกท่านนั้นก็คืออัลลอฮ์แต่เพียงองค์เดียว ไม่มีผู้ใดที่เราจะกราบไหว้นอกจากอัลลอฮ์ไม่มีผู้ใดที่เราจะให้ความรักนอกจากอัลลอฮ์ไม่มีผู้ใดที่เราจะคุอยู่นอกจากอัลลอฮ์ไม่มีผู้ใดที่เรานั้นจะมุ่งหานอกจากอัลลอฮ์ ที่น้องจะรักของอัลลอฮฺตาลา นี่คือคำพูดของนบีที่มายังครัวเรือน มายังหมู่บ้าน มายังกลุ่มชน มายังเมืองหนึ่ง มายังประเทศหนึ่ง เมื่อพวกเขาได้มายังหมู่บ้านของพวกเขา กลุ่มชนของพวกเขาแล้ว ผู้คนได้รับการเปลี่ยนแปลง หลังจากนั้นอัลลอฮฺมาตะฮูวาตาลาจึงพวกเขากลับไป เมื่อพวกเขาถูกดึงกลับไป ได้เกิดความตกต่ำลงศาสนาก็ค่อยจางหายไป จากบรรดากลุ่มชนของพวกเขา และท่านบอกว่าสิ่งแรก สิ่งแรกเลยที่หายไป หลังจากนาบีถูกดึงกลับไปนั่นก็คือเรื่องของหลักอักีดังเรื่องของการศรัทธาสิ่งนี้คือสิ่งแรกที่เกิดความเสียหาย หลังจากนั้นเนี่ยนะครับสิ่งอื่นๆนั้นก็ค่อยๆตามมา การกินการดื่มการดำเนินชีวิต มันก็ค่อยๆเสียหายตามไป แต่เนื่องจากว่ามักรูกนั้น อย่างที่ได้กล่าวไปตอนแรก เปรียบเสมือนกับครอบครัวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลานั้นจึงมีความรักมีความสงสารมีความห่วงต่อครอบครัวของพระองค์พี่น้องเจ้รของอัลลอฮ์ตาลา เมื่อกลุ่มชนของนบีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอยู่บนหนทางที่ถูกต้อง หลังจากนั้นค่อยๆ หายไปทีละอย่างเสียหายไปทีละอย่าง จนกระทั่งว่าความเลวแหลกความเลวร้ายของเขาเนี่ยของเขาเดีถึงขนาดที่ว่าแซงหน้าสัตว์เดรัจฉานไปถึงขนาดที่ว่าแซงหน้าใช้ตานไปอีก อัลลอฮฺมานะฮัวตาลาจึงส่งนบีท่านถัดมา และคำพูดของเขานั้นก็คือคำพูดเดิมกลุ่มชนของฉันเอ๋ย อัลลอฮฺตาลาคือพระเจ้าหนึ่งเดียวของพวกท่าน ไม่มีใครที่จะได้รับการกราบไหว้นอกจากพระองค์ ไม่มีใครที่จะได้รับการพึ่งพาจากพวกเรานอกจากพระองค์ ไม่มีใครที่เราจะสุยูนอกจากพระองค์เท่านั้น แล้วกลุ่มชนนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนแปลง อัลลอฮฺตาลาดึงนบีกลับ แล้วพวกเขานั้นก็ค่อยๆหายไปศาสนาจากชีวิตของพวกเขา อัลลอฮฺตาลาก็ส่งนบีต่อมาอีก เป็นอย่างนี้เรื่อยมาพี่น้องที่รักของอัลลอฮฺตาลาจนกระทั่งถึงยุคของนบีอีสาอะลัยฮิสสลามนับแต่ยุคของอีสาอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งถึงยุคของ นบีมุฮัมมัดสุลลัลฟะอะลัยฮิวะสัลลัมของพวกเราเนี่ยท่านบอกว่าเรามีหลักอัคีดาและหลักศรัทธาว่า ช่วงระหว่างนี่นะหกร้อยปีช่วงระหว่างห่างระยะห่างปะตรองของนบีสองท่าน ระหว่างอีสาอะลัยฮิสลามกับ ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฟะอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยหกร้อยปีด้วยกันนะครับอัลลอฮฺตาลา ได้ยกนบีอีสาอะลัยฮิสลามขึ้นไป และตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็ไม่มีนบีท่านใด ๆมา ไม่มีใครมาบอกวิธีการดำเนินชีวิต ไม่มีใครมาบอกว่าสิทธิของพ่อนั้นคืออะไร ไม่มีใครมาบอกว่าสิทธิของลูกนั้นคืออะไร ไม่มีใครมาบอกว่าวิธีการรับประทานอาหารนั้นเป็นอย่างไร ไม่มีใครมาบอกว่าวิธีการทำอิบาด้านั้นเป็นอย่างไร แล้วเมื่อนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ตาลา ก็ได้ส่งนบีท่านถัดมา เพราะความกรุณาและความรักของพระองค์ที่มีต่อครอบครัวของพระองค์ تمام انبیاء اور رسول علیہ سلاد و تسلیمات نے اپنے اپنے وقت میں پیشی گوئی کی ایک نبی آخر زمان جن کی نوت آخری ہوگی جن کا دین آخری ہوگا قیامت تک آنے والی پوری بشریت کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ان کا دامن تھامنے کی شریعت کو اپنانے اور ان کا راستہ چلنے اور وہ راستہ چلتا رہے اس کی محنت کرنے والوں کے لیے اسی نے مجمل لوگوں کو انتظار تھا دس سال بیس سال سو دو سو تقریباً چھ سو سال ہو گئے اس چھ سو سال کے عرصے میں انسان بگڑتے بگڑتے تن حدوں کو پہنچ گیا اور پار کر گیا کہ جنہوں نے تاریخ لکھی ان مارکین نے لکھا کہ اس زمانے کے آدمی کے بگاڑ کو ہم کس بات سے تعبیر کریں بھیڑیے تھے سور تھے اصہے تھے بچھو تھے ناک ہمارے پاس ان کے بگاڑ کی وجہ سے ان کے لیے تعبیر کا لغذ میں اور تاریخ میں کوئی لفظ نہیں لیکن واہ رب واہ واہ رب واہ رب رب العالمین المی آیا وہ اتنے سارے بگڑے ہوئے بھی وہ اس کی مخلوق اس کے کنبے کے لوگ پھر ان پر ترس آیا اسی لیے ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراث میں جو کام دے گئے ہیں کوئی کتنا برا کتنا گالیاں دے کوئی کتنا برا بھلا کہے ہمیں اس کے ساتھ احسان سے اشار سے اخلاق سے رب العالمین نے اپنے مخلوق پر ترس کھا کر وہ الحم رحم اور پیغمبر عظیم کو بھیجا رحمت العالمی اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جس کو اللہ نے کہا ہے خود کتنا بڑا احسان ہے ہمارا خاص طور پر ایمان والوں پر لقد مند المؤمنین اذ کی فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ہی ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين พระพี่น้องจะรักของอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์มาดะหัวตาลาได้ส่งนบีล่าสุดมา ก่อนหน้านาบีของเราเนี่ยหกร้อยปี และช่วงเวลานั้นพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ตาลานะครับวิถีชีวิตของมนุษย์นั้นเหลวแหลกมากที่สุดนะครับแล้วก็เหลวแหลกมากที่สุดจนกระทั่งว่านักประวัติศาสตร์ ที่บันทึกความเลวแหลกของผู้คนในยุคนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ายุคยาฮิดียะนะครับยุคนั้นที่เขาเรียกว่ายุคยาฮิดียะถึงกระนานบอกว่า เราไม่สามารถที่จะพูดถึงความเหลวแหลกในการดำเนินชีวิตของคนเหล่านั้นได้ว่าจะใช้คำพูดใดมาพูดได้นะครับจะบอกว่าพวกเขานั้นมีวิถีชีวิต เหมือนกับสุนัขป่า เหมือนกับงูเหมือนกับแมงป่อง เหมือนกับสัตว์ร้ายใด ๆ ก็คือต้องการเป้าหมายก็คือว่า ชีวิตของพวกเขานั้นเหลวแหลกอย่างที่สุด ไม่มีกรอบ ไม่มีวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต แต่อย่างไรก็ตามพี่น้องที่รักของเราตาละอัลคอลกิยามุบลอฮ์ักลูกสิ่งถูกสร้างนั้นก็คือครอบครัวของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่อัลลอฮ์ตาลาดูแล แล้วก็เลี้ยงดูพวกเขามาอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ที่สร้างพวกเขามาพระองค์นั้นเป็นอัลฮามุรอฮิมิน เป็นผู้ที่เป็นที่สุดแห่งความเมตตาทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเนี่ย อัลลอฮฺมานะหัวตาลาจึงได้ ส่งผู้ที่มาแนะนำวิธีการดำเนินชีวิตและปรับปรุงปรุงแต่ง การดำเนินชีวิตของพวกเขาอีกครั้งท่านจึงบอกว่า การถูกส่งมาของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย นะครับเป็นความเมตตาเป็นความกรุณาเป็นบุญคุณอย่างใหญ่หลวง ที่อัลลอฮฺตาลามีต่อเราจนกระทั่งว่าอัลลอฮฺตาลาได้พูดถึงเนี่ยมั่งและความดีงามอันนี้เนี่ยนะครับในคุรานของพระองค์ แล้วก็มันอัลลอฮฺอาลัยมุมินินอิบะอัฟฟีฮิมรอสูลัมินอัลกุสีนะเป็นความกรุณาเป็นบุญคุณที่อัลลอฮฺตาลาได้มอบให้แก่คนมุขมิน ที่ว่าพระองค์ได้ส่งรอซูลคนหนึ่งที่มาจากพวกเขาเองเป็นมนุษย์มาจากเผ่าพันธุ์ของเขา มาอ่านอายะ์อุรอานให้กับพวกเขาฟังนะครับแล้วก็สอนการตักเตียกิตาคัมภีร์ของพระองค์ให้กับพวกเขาฟัง นบีสุลต่านอะลัยฮิวะสัลลัมเป็นผู้ที่นำวิธีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และก็เป็นผู้ที่ปรับปรุงชีวิตที่เลวแหลกของมนุษย์ ให้มันถูกต้องอวบมาตะหัวตาลาได้ส่งท่านลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนั้นจึงเป็นเนียมากเป็นความโปรดปรานอย่างใหญ่หลวงที่เรานั้นจะต้องระหนัก ในความเมตตาในความกรุณาที่อัลลอฮฺตาลานั้นได้ส่งท่านมาอย่างมนุษยชาติ เพราะนั้นพี่น้องที่รักของอัลลอฮฺตาลานบีเนี่ยนะครับ ท่านมีความกรุณาต่ออุมาและประชาชาติของท่านด้วยเหตุนี้เองในงานเ้าว่าของเราเนี่ยงานเ้าว่าของเราเราจะต้องมีความเมตตาต่อคนอื่นเช่นเดียวกัน ไม่ว่าคนอื่นนั้นเขาจะด่าทอไม่ว่าคนอื่นเขาจะว่าร้ายเราอย่างไร เราก็จะปฏิบัติกับพวกเขาด้วยกับเอียซานด้วยกับความดีด้วยกับอีตา เด็กกับการให้น้ำหนักกับเขาให้ความสำคัญกับเขาทั้งนี้เพราะว่ามักลุกนั้นก็คือครอบครัวของอัลลอฮฺมานะบูวาตาลาผู้เป็นเจ้าเอ็ดมาเอฟต์ถึงเรื่องของสุลลัลลอฮฺและสุนัขมาห์นั่นมาชะลอัมยาลาโนวดิสุจินาร์วลาดิฮามาอินนามานวดิสุลัยลอิลาฟิลตี ہماری نبیوں پیغمبروں کی پوری جماعت اپنے پیچھے والوں کو اپنی امتوں کو پیسے اور و درہم کا وارث بھی بنا کے وہ جو کچھ ہم اللہ کے یہاں سے لے کر آتے ہیں وہ میراش میں دیتے اسی لیے میں بزرگوں اس مجمع کا ایک ایک فرد نہیں جس نے کلمہ پڑا ہے مشرق میں ہو مغرب میں گاؤں میں ہو شہر میں ہر ایک براہ راست وارث ہے وارث ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اور وہ دین زندگی کے ہر شعبے میں آ جائے اس کے لیے جو محنت جس کو دعوت کہتے ہیں और जिसको नबूत वाली मेहनत करते हैं दोनों का आप बारिश बना कर गए कपिला जरा कमला ताला kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dai keika awai นะครับบอกว่านะมุมัชชรลอัมบิยะพวกเราบรรดากลุ่มของนบีบรรดานบีทุกคนลามุวริสุดีนารอนวลาจิรฮามัน มรดกของเราที่เราทิ้งให้แก่คนเบื้องหลังนะครับ ไม่ใช่เงินดีนารไม่ใช่เงินเดียร์หัมแต่สิ่งที่เป็นมรดกจากบรรดานบีนบีทั้งหลาย ก็คือสิ่งที่พวกเขานำมาจากอัลลอฮมาตะหัวตาด้วยเหตุนี้เองนะครับท่านจึงกล่าวบอกว่าเราท่านทั้งหลายนะครับที่เป็นมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นอยู่ตะวันออกหรือตะวันตก จะอยู่ในชนบทหรืออยู่ในเมือง จะเป็นเพศชายหรือเป็นเพศหญิง แต่อายุน้อยหรือว่าอายุมากก็ตาม เราทุกคนนั้นคือผู้รับมรดกแนวทางการดำเนินชีวิตอิสลาม เราทุกคนเนี่ยเป็นผู้รับมรดกเป็นทายาทที่จะรับเอาการดำเนินชีวิตอิสลามมาจากท่านนบีสุลต่านละฮ์อะลัยฮิวะสัลลัม และเป็นผู้รับมรดกงานศาสนาของท่านนบีสุลต่านอะลัยฮ่กะสัลลัมเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องตระหนักว่ามรดกของท่านนบีนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินและเงินทอง แต่มรดกของท่านนบีนั้นคือสองอย่างที่เราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพศใดและก็วัยใดก็ตาม นะครับจะต้องตระหนักก็คือว่าหนึ่งมรดกวิถีชีวิตแห่งอิสลาม และมรดกการทำงานศาสนาการพยายามการงานแต่ว่าเพื่อให้วิถีของอิสลามนั้นได้เกิดขึ้นและแพร่ขยายออกไป อาบตชีฟลายท่านอาอัินชาดีเล็กรายวุดีนคืออะไรอาบเนี่ยพูดฟรมายาบุญยลอิสลามอัลลอฮ์ห้าสิ่ง جو دین لے کر میں آیا ہوں جس کو اسلام کہتے ہیں اور اللہ نے راضی ہو کر دیا ہے ربی روی لکم الاسلام دینا ارفات کے میدان میں کے نازل ہوئی تھی الم اکمل تو دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا موقع موقع پر احکامات آتے رہے مکمل کیا عرفات کے میدان میں اس موقع پر اس کو بھی اللہ نے کہا یہ دین جو میں تمہیں دے رہا ہوں جو اسلام ہے راضی ہو کر دے رہا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کیا ہے کہ اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں جیسے آپ کوئی بنگلہ بناتے ہیں بلڈنگ بناتے ہیں کوئی مکان بناتے ہیں تو پہلے اس کی بنیادیں کھودتے ہیں پچیس منزلہ بلڈنگ بنانی ہے سو منزلہ بنانی ہے تین منزلہ بنانی ہے جیسی بلڈنگ پھر اس بلڈنگ میں جتنی راحتوں کے سامان جتنی فیسلٹیز جتنی سہولتیں اس کے اعتبار سے اس کی بنیادیں کھودی جاتی ہیں اسلام چونکہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے غریب ہو یا امیر شرطی ہو یا غربی عربی ہو یا اجمی مرد ہو یا عورت کالے ہو یا گورے تمام انسانوں کی دنیا بھرت کی عزت کامیابی بڑا بہبود جس دین میں جانی یعنی اس لیے ایک موقع پر آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی مرتا ہے تو مرنے والے کے لیے کہ بھائی اس نے پیچھے بچوں کے لیے کیا چھوڑا رہنے کا مکان ہے ان کے لیے ذریعے معاش ان کے لیے کچھ زمینیں کچھ مکان باتیں ہوتی ہے اور اگر مرنے والے نے کچھ نہیں چھوڑا ہے تو بچے یقین پھر سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں بھائیو باپ مر گیا بھائیو اما اماں مر گئی ہم بھوکے ہیں ہم کیا سے قربان جائیں قربان جائیں یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك بھی الخلق گل پہ فيكم امرين کم ان تم تم بھی ماں لن تو ابدا کتاب قال رس اوتما آیا ہی سڑک پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں کسی کا مدو قرآن دے کے جا رہا ہوں اور یہ قرآن ایک ایک فرد کی زندگی میں جو اس سے متعلق ہو وہ آتا رہے اور اس کو وہ پرانی زندگی جیے اس کے لیے محنت بھی ساتھ کے ساتھ دے کے جا رہا ہوں گارنٹی کیا کمپنیاں گارنٹی لے کی ہوں گی یہ مشین لے لو تو پانچ سال کی گارنٹی دس سال کی گارنٹی دو سال کی گارنٹی گارنٹی کارڈ ہو گئے کیا کہا زمینیں آسمانوں کو چلی جائیں آسمان زمینوں کو آ جائیں مشرق مغرب ہو جائیں تمہیں کوئی برکڑا سکتا ہے نہ تمہیں کوئی دہ سکتا نہ تم کسی کے ہاتھوں اپنی فکروں کو اپنے زمین کو اپنے جذبات کو اپنے دین کو اپنے ایمان کو بیچ سکتے ہو اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ پرانی زندگی جینی ہے نبی کے راستے سے چلنا کبھی نہ تیرا سوال تارا نبی نند ہے نام ستن آنا ہے نا ستن آنند آ رہا ہے ท่านนบีสุลต่านอะลัยฮิวะสัลลัมของเราก็บอกว่าบุญยาอิสลามอาลาคอนศาสนานั้นวางอยู่บนรากฐานห้าประการด้วยกัน และอัลลอฮฺตาลาก็ได้มอบศาสนานี้ให้แก่อุมมะนี้ด้วยความยินดีอัลลอฮฺตาลามอบศาสนานี้ให้แก่อุมมะนี้ด้วยความยินดีให้ด้วยความยินดีเลยนะครับอายะนี้เนี่ยที่ท่านกล่าวได้กล่าวไปอัลยามาอักบันตุลกุมดีนะกุม و ะอัตมั ل ي ك م نعمتي ุ ر ض น ت ل ك ต ا ว إ ร ل ีตุล ن ุมอิสลามดีนะประธานมาที่อาราฟงก่อนหน้านี้ อัลลอฮฺตาลาก็ค่อยลงมาทีละอายะทีละอายะจนกระทั่งว่าคุรานั้นมีความสมบูรณ์ อัลลอฮฺมาตะหัวตาลาในวันอาราฟงช่วงฮัดครั้งอัมลา จึงประทานอายะนี้ลงมา นะครับ แล้วก็บอกว่ารอดีตุลกุมุลอิสลามดีนะ เนี่ยให้ด้วยความยินดีเลย ศาสนาทั้งหมดที่ข้าได้บอกมาทั้งหมดนี้ มอบให้แก่พวกเจ้าก็มอบยินดีมากที่ศาสนานี้สมบูรณ์แล้วก็มอบให้แก่อุมมานี้ เพราะนั้นเนี่ยพี่น้องที่รักของอัลลอฮตาลาในเมื่ออัลลอฮตาลา มอบให้ด้วยความยินดี มันจึงเป็นความโชคดีของเราที่เรานั้นจะจับเอาไว้ ราะว่ามันคือความสำเร็จของดุนยาและกาอาคือรอมันคือความคุ้มครองทั้งดุนยาและกาอาคือรอมันคือความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์และก็รุ่งเรืองทั้งดุนยาและกาอาคือรอมันคือความสำเร็จทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าเพราะนั้นเราตาลามอบให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายด้วยความยินดีวรดีตุลกุมุลอิสลามะดีนะที่น่นเที่รกขอาคำว่าตาลา ก่อนที่นบีสุลต่านอะลัยฮิวะสัลลัมจะเสียชีวิต ได้สั่งเสียเอาไว้ นะครับได้สั่งเสียเอาไว้ซึ่ง ก็เหมือนกับคนทั่วไป ก่อนที่จะเสียชีวิต อะไรที่เขาคิดว่าสำคัญมากๆเขาก็จะสั่งเสียและก็กำชับลูกหลานของเขา นะเหมือนกับคนคนหนึ่งสูตาก็ตาไปแล้ว ไม่ได้สั่งเสียอะไรให้กับลูกหลานเลย นะครับคนมาถามบอกว่ามีอะไรเหลือไว้ให้ไม่ไว้ ไว้บ้างไหมทิ้งอะไรไว้ให้ลูกหลานบ้างปรากฏว่าไม่มีอะไรเลย นะครับ สุดท้ายลูกหลานเหล่านี้เนี่ย ก็ไม่มีเงินต้องไปนั่งขอทานคนอื่นนะพ่อฉันเพิ่งจะเสียชีวิตไป ไม่ทิ้งอะไรไว้ให้แก่ฉันเลยนะไปเรียรายคนนั้นไปขอคนนั้นไปขอความเห็นใจจากคนนู้นเพราะอะไรพ่อไม่ทิ้งอะไรไว้ให้ พี่น้องจะรักของเราตาลาแต่ถ้าหากว่า มาหยัดในพระพิงอะไรไว้ มันก็จะเป็นประโยชน์แก่เขาในการที่จะนำไปดำรงชีพต่อ พี่น้องจะรักของเราตาลาดบิสลลอฮฺอะไรฮิวะสัลลัมตอนที่ท่านจะวาฟาตไปเนี่ย ท่านนั้นได้บอกอย่างชัดเจนว่าตรอกตูฟีกุมอัมรอย ฉันนั้นจะทิ้งไว้ในหมู่พวกเจ้าสิ่งที่สำคัญมากสองประการด้วยกัน และนบีก็บอกว่าสองประการนี้เนี่ย พวกเจ้าตามที่ยังจับมันเอาไว้ให้มั่น ไม่มีทางที่เจ้านั้นจะหลงผิดอย่างเด็ดขาดสองอย่างนี้สำคัญมาก ถ้าหากว่าพวกเจ้าได้ยึดสองอย่างนี้เอาไว้ให้แน่น ชีวิตของเจ้าเนี่ยจะไม่มีทางหลงผิดอย่างแน่นอน กิตาบัลลอฮ์หนึ่งก็คือคำพีของอัลลอฮ์วะซุนนะตารอซูลิฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและก็แนวทางสุนนะ ของอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์สองอย่างนี้พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ตาลาคือสิ่งที่นบีได้ทิ้งเอาไว้มรดกที่นบีสุลตานได้ทิ้งเอาไว้ให้แก่อุมมะประชาชาติเบื้องหลัง เพื่อพวกเขานั้นจะได้ไม่หลงผิดไม่เสียหาย เพื่อพวกเขานั้นจะได้รับความสำเร็จและความสูงส่งและความรุ่งเรืองและรุ่งโรจน์พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ตาลาภูวตาลาแล้วในตัวบทฮะดีษก็ ใส่ประโยคที่เป็นการรับประกันเช่นเดียวกัน ท่านบอกว่าเหมือนกับบัตรรับประกันคุณภาพสินค้า บอกว่าใช้ประโยชน์ได้ห้าปี ใช้ประโยชน์ได้สิบปี แต่สองสิ่งเนี้ยที่นบีทิ้งเอาไว้นะครับท่านบอกว่านบีรับประกัน ในประโยคที่ว่าลันเตาดิลูบะดีอับาดา ในประโยคที่คือการรับประกันจาก ท่านนบีสุลต่าว่าอะไรอิวสซันลังบอกว่า ไม่ว่า ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหน ตะวันออกหรือตะวันตกบนพื้นดินหรือบนพื้นฟ้า ถ้าเจ้าจับสองอย่างนี้เอาไว้คำสั่งของอัลลอฮ์อยู่ในคำพีของพระองค์สุนนะของท่านนบีสุลต่าว่าอะไรอิวสซันลังที่นบีทำเป็นแบบอย่างเอาไว้ จะไม่มีใครทำอันตรายและทำให้เจ้าจบต่ำได้อย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นนี่คือมรดก นะครับที่นบีสุลต่านของอะลัยฮิสัลลัมได้ทิ้งเอาไว้ให้แก่เราท่านทั้งหลายสองอย่างที่เราจะต้องจับไว้ให้มันอิสลามฮะมุรัตุมสัลลัลลอฮฺสุลนะฟะรมายบุญญาอิสลามอิสลามที่บุญญาชาดกัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และอันนีรัสูลุลลอฮ์ کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سورے برحق یہ آواز یہ خبریں چاروں طرف پھیلنے لگی کہ نبی منتظر تشریف لے آئے لوگوں کو بہت انتظار تھا یہاں تک کہ خبریں چاروں طرف جیسے ماشاءاللہ اجتماع کی خبریں جماعتوں کے ذریعے فونوں کے ذریعے اور ماشاءاللہ اللہ آیا تو گاؤں تک جب یہ خبر پہنچی تو گاؤں کے لوگ آئے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرما ہیں آ کے ہی لیکن آرام آمنا گاؤں کے لوگوں نے تسلیم آئے الم تو مینو الم تو مینو ولا ولما يدخل اسلم في قلوبكم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بہت شور مچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان جائے ہم ایمان جائے آپ ان سے کہہ دیجئے ابھی ایمان نہیں لائے ہو ہاں اتنا کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ایمان ابھی تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں نہیں اترا ہے کہ دن ایک ہے ماں جعل اللہ میرا من قلبین مطالبہ ہی نہیں جاؤ گی کسی آدمی کے سینے میں اللہ نے دو دن نہیں بنائے ہیں ایک میں اللہ ہو ایک مشکا غیر کا ہو ایک میں دنیا اور ایک میں آخرت ہو میں چیزیں ہوں اور ایک میں اعمال ہوں ایسے نہیں دل ایک ہے اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اللہ خبردار ہو کر سنو ہر آدمی کے جسم میں گوشت کی ایک گوٹی جب وہ بنتی ہے تو سارا بدن بنتا ہے جب وہ بگڑتی ہے تو سارا بدن بگڑتا ہے سنو وہ گوشت کی بوٹی آدمی کا دل ہے اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن پہلے ہم نے ایمان سیکھا تیرہ سال تک مکی زندگی میں دس سال تک مدینہ پاک کی زندگی میں عجم حضور کا وشال ہو گیا آپ کی وفات ہو گئی اس کے بعد بھی ایمان کی محنت کرتے ہی رہے کبینا جی کا کہاں ت นบีสุลต่านอะรอยู่บนสัหลังนั้นได้บอกว่า อิสลามวางอยู่บนฐานห้าประการด้วยกัน นะครับ ซึ่งท่านก็บอกว่า อิสลามมันจะต้องมีรากฐานก็เหมือนกับบ้าน เหมือนกับสิ่งปลูกสร้างตึกตึกหนึ่งเราสร้างสูงขึ้นไปนะครับยี่สิบห้าชั้นยิ่งสูงมากเท่าไหร่รากฐานก็จะต้องยิ่งมีความแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้น เพื่อที่จะรองรับน้ำหนักและความสูงของสิ่งปลูกสร้างนั้น เพื่อที่จะให้คนใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในตึกนั้น เพื่อที่จะสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ ตู้ต่างๆ และก็สิ่งที่มีน้ำหนักได้ เราจำเป็นจะต้องวางรากฐานให้มีความมั่นคงและก็แข็งแรงนบีสุลต่านละอะลัยฮิวะสัลลัมก็ได้บอกว่าอิสลามนั้น บุญยันอิสลามอาลาข้มสิ่งอยู่บนรากฐานห้าอย่างนะครับ อันแรกนั่นก็คือชาฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะคือการกล่าวปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ตาลา เมื่อนบีสุลตานได้ เริ่มที่จะประกาศข่าวนี้ออกไปนะครับนบีมุนตาฟัดหรือว่านบีที่ บรรดาคำพีก่อนๆอยากจะทำนายเอาไว้ว่าจะปรากฏขึ้นในยุคสุดท้ายได้มาแล้ว บรรดาอาหรับที่อยู่ตามชนบท พวกเขานั้นก็เดินทางมา พอได้ยินข่าวท่านบอกว่า ข่าวนี้มันแพร่กระจายออกไปปากต่อปากก็เหมือนกับเราท่านทั้งหลายนะครับ ได้รับข่าวปากต่อปากไปแล้วเรานั้นก็มาร่วมในอิสติมานี้พวกอาหรับชนบทเนี่ยก็เข้ามา หลังจากนั้นเนี่ยพอมาถึงแล้วเนี่ยก็ บอกกับท่านนบีสุลต่านอะรอยฮิวะสัลลัมอัลลอฮ์เล่าในคุรอานในคำพูดของอาราชนบทนั้นบอกว่าข้อละติลอาราบุอามันนะอารัชนบททะเลสานเนี่ยบอกกับท่านนบีสุลต่านทันทีบอกว่า เรามาหาท่านแล้วนะเราอีมานต่อท่านแล้ว เรามาหาท่านแล้วเรา อีมานต่อท่านแล้ว ทันใดนั้น เองอัลลอฮฺตาลาให้จิบรีลอะลัยฮิสสลามลงมาแล้วก็นำอายะนี้เนี่ยมาบอกกับท่านนบีสุลต่าม เพื่อที่จะบอกกับอาหรับชนบทคนนั้นทันทีบอกว่าคุณลังตุบินุมุฮัมมัดสุลต่ามจงบอกกับเขาไป ถึงตอนนี้ เจ้ายังไม่ใช่คนที่อีมานที่มาบอกว่าถ้าพระใจผิดประชันอีมานแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้อง เจ้ายังไม่อีมาน แต่สามารถที่จะพูดได้ว่าเรานั้นเข้ารับอิสลามแล้วกูรู้อัสลัมนะพูดได้เพียงแค่นี้ว่า เราจะเข้ารับอิสลามแล้ววลามายะดคุลิอีมานุฟีกูลูบิกุแต่ว่าอีมานยังไม่ได้ลงไปในหัวใจของพวกเจ้าแต่อย่างใดเพราะนั้นที่น้องเจ้รัของเราตาละ อีมานเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีการพยายาม เมื่อเราได้พยายามแล้ว อีมานจะเกิดขึ้นอัลลอฮฺตาลานั้นบอกว่าในอกของพวกอาหรับชนบทที่ยังมีสิ่งอื่นอยู่ เพราะฉะนั้นนี่มันยังไม่ได้อีมาน ในหัวใจในตัวของคนคนหนึ่ง จะมีสองหัวใจเป็นไปไม่ได้ มาจากอัลลอฮฺบุริรอจุลิมินกอนไบใิฟีเจ้าฟิ เป็นไปไม่ได้ที่ว่า ในตัวของคนคนหนึ่ง จะมีหัวใจสองดวงด้วยกัน ดวงหนึ่งเป็นของอัลลอฮ์ดวงหนึ่งเป็นของคนอื่น เป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งนั้นยังไม่ใช่อีมานท่านนบีสุลต่านของอะลัยฮิวะสัลลัมจึงได้กล่าว ย้ำเตือนนะครับ บอกพึงทราบเถิดพวกท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดว่า ในร่างกายของมนุษย์มีเนื้อก้อน ถ้าเนื้อก้อนนั้นดีอามันที่ออกมาจากร่างกายของมนุษย์ก็จะดีไปด้วย และถ้าเนื้อก้อนนั้นเสียอามันที่ออกมาจากร่างกายของมนุษย์ก็จะเสียไปด้วยพึงทราบเถิดว่าเนื้อก้อนนั้นก็คือหัวใจ มันก็คือหัวใจนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดีได้ก็ด้วยกับการใส่อีมานเข้าไปนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้พยายามอีมานนี้ กับบรรดาสหายรอดิยัลลอฮุอันฮุ จนกระทั่งว่าบรรดาสหาบ้านเนี่ยบอกว่าไงตะอัลลัมนันอีมานทุกมาตะอัลลัมนันกุรอานสิบสามปีที่มักกะสิบปีที่เมืองบาดีนะพวกเขานั้นได้เรียน อีมานก่อนอีมานคือสิ่งแรกที่บรรดาสหาบ้านเรียน หลังจากนั้นพวกเขานั้นก็เรียนอัลกุรอาน เมื่อครบ23ปีนบีสุลตานนั้นได้จากไป แต่งงานพยายามกับอีมานในหัวใจของมนุษย์ مرد یہ ایمان دلوں میں اس طرح اتر جائے زمین سے لے کے آسمان تک مشرق سے لے کے مغرب تک پانی کے قطرے سے لے کے پھانسے مارتے سمندر تک کوڑی سے لے کے کروڑوں کھربوں اربوں قدموں تک سو سے لے کے ایٹم بم ہائیڈروجن بم تک لا الہ کسی کے ہاتھ میں بنانا نہ بگاڑنا جلانا نہ مارنا کوئی کچھ نہیں کسی سے کچھ نہیں لو نہ نقصان زندگی نہ بال اللہ یہ کا بال بھی کاری کر سکتا اللہ کی سب کے بغیر جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے اپنی قدرت کاملہ کاملا سے کر کے دکھائے یہ یقین دلوں میں اتر جائے یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو ایمان کی تقریر ہے یہ تو ایمان کے بول ہیں جس پر اللہ کے غیبی مددوں کے وعدے ہیں انا لنن سر رسولنا للین آمنو پھر حیات دنیا ویمل اشان ہم مدد کریں گے ضرور کریں گے پیغمبروں کی بھی اور ایمان والوں کی بھی دنیا میں بھی آخرت میں وہ ایمان حقیقت ہے جیسے ہر چیز کے تین درجے ہوتے ہیں بول شکل اور حقیقت ٹھنڈا پانی اس سے پیاس نہیں بجتی بول ہے آبشار پہاڑوں سے پانی وہ پیپر پر اس کی تصویر اس سے پیاس نہیں بجتی پیاس تو پانی جو ہوتا ہے حقیقت کے ساتھ ایسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایمان کے بول ہیں ہماری شکلیں سنتے یہ ایمان والوں کی شکل ہے ایمان وہ ہے کہ جب دل اتر جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے کوئی نشیر نہیں جس کا ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آ جاتا ہے اس کے دل کو ایمان راستہ دکھاتا ہے جیسے چہرے کی ہے دو آنکھیں راستہ دکھاتی ہے یہاں کانٹے ہیں یہاں کیچڑ ہے سامنے سے سائیکل آ رہی ہے یہ نیچے گھرا ہے یہ اوپر ہے آنکھوں سے نظر آتا ہے اور جب یہ آنکھیں نہ ہوں تو لوگ ٹکراتے ہیں جب ایمان اندر اتر جاتا ہے دل کی آنکھیں کھلتی ہیں اسی لیے ایک جگہ قرآن نے کہا لا تعمل افسار سال تعمل تامل الوطین کی سدور آنکھوں کا انداپن انداپن نہیں ہے جب دل اندھے ہو جاتے ہیں حلال حرام جائز ناجائز جنت دوزخ عذاب سوال اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے قبر میں سانپ تیار ہو رہے ہیں یا قبر میں فرش بچھایا جا رہا ہے سب سے پہلی میں کوئی دوسرے کام کیا ہے تو میں کہتا جو مرد جو عورت وہ اس شکل میں بھی ہو اس کے پاس کرنا ہے جان سے مال سے صلاحیتوں سے وہ حرکت میں آ جائے اور روز اس کے ایمان میں ترقی ہو ันจะอยู่ที่บริเวณใดก็ตามแต่ นะครับ ตั้งแต่พื้นดินจนกระทั่งจดถึงฟ้า นะครับ ตั้งแต่ผงทุลีจนกระทั่งถึงว่าพระเบิดพระมนูเนี่ย ใครก็ตามแต่ที่เขานั้นได้กล่าวลาอิลาฮอิลลอฮ์แล้ว หมายความว่าเขาจะต้องปฏิเสธทุกอย่าง ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไร้ความสามารถจะสิ้นเชิง มักลูกทั้งหมด ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ เว้นแต่ด้วยกับพลังอำนาจของอัลลอฮ์และด้วยกับพลังอำนาจของอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยสามารถที่จะทำได้ โดยปราศจากการพึ่งพามักลูกโดยสิ้นเชิงนี่แหละพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ตาลาท่านบอกว่าคำเนี่ยลาอิลาฮอิลลอลอฮ์นี่คือคำพูดของอีหม่านนะครับลาอิลาฮอินลอลลอฮ์นี่เป็นคำพูดของอีหม่านแต่ว่า ทุก สิ่งเนี่ยนะครับมันจะมีอัิกอตและก็แก่นแท้ของมันท่านบอกว่าแต่ละอย่างมันจะมีอยู่สามอย่างด้วยกัน ทุกๆสิ่งเนี่ยมันจะมีอยู่สามอย่างหนึ่งก็คือว่าคำพูดของสิ่งนั้นสองก็คือรูปร่างของสิ่งนั้น และก็สามก็คือแก่นแท้ของสิ่งนั้น มันจะมีรูปร่าง มีคำพูด และก็แก่นแท้ของสิ่งนั้นเราจะรักของเราตาลาสิ่งที่จะยังประโยชน์อย่างแท้จริงนั้นก็คือว่า แก่นแท้ของทุกทุกสิ่ง นั่นแหละที่ทำให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ท่านบอกว่า ถ้าพูดบอกว่าน้าเย็นเนี่ยนะครับ เราพูด นี่คือคำพูดที่บอกว่าน้ำเย็น แต่ว่าไม่สามารถดับกระหายได้ รูปนะครับ รูปของน้ำตกเราติดไว้ข้างฝาผนังนะครับ มันก็ไม่สามารถที่จะดับกระหายได้ แต่ว่าสิ่งที่จะดับกระหายได้นะครับ นั่นก็คือน้ำจริง ๆ มีเพียงเล็กน้อยแก้วเดียวก็สามารถที่จะดับกระหายได้นก็เช่นเดียวกันนะครับ พี่น้องที่รักของมอสมาตะหัวตาลา อีมานเนี่ยอีมานหนึ่งก็คือว่าคำพูดเราบอกว่าอีมานเราบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลรอซูลุลลอฮ์นะครับนี่คือคำพูดของอีมานนะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือว่ารูปร่างอีมานเนี่ยเราเนี่ยคือรูปร่างของอีมาน ภายนอกของเรานั้นก็คือคนมุสลิม แต่ว่าแก่นแท้ของอีมานเนี่ยแหละคือสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ที่อัลลอฮฺตาลานั้นได้สัญญาเอาไว้ ในอัลกุรอานของพระองค์ อินนาลานังซูรุรุสุลนา วัลลดีนอามานูฟิลขยาติดุนยาวายาวายกุมุลอัชฮาดแท้จริงเรานั้นจะให้การนุสรอและให้การช่วยเหลือ บรรดารอซูลของเรา รวมถึงบรรดาคนอีหมานเช่นเดียวกัน ในโลกดุนยานี้และในโลกหน้าอาคือรอทั้งสัญญาที่อัลลอฮฺมาละหูวตาลาจะให้เอาไว้ ว่าการมุสลิมของพระองค์เนี่ยจะมีมายังมนุษยชาติมีมายังคนที่อีมานนั้น หมายถึงว่าแก่นแท้ของอีมาน คนที่มีแก่นแท้ของอีมาน นี่แหละคือคนที่อัลลอฮฺมาดะฮุวาตาลานั้นจะให้การมุสลิมและให้การช่วยเหลือเขาอย่างแท้จริงยิ่งไล่ ई और อะไรไ ए ยी फौरन क ่ य ा क ह त ย हैं ब ि ज ہو گیا اللہ نے چاہا اس لیے گئی جب اللہ چاہیں گے آئے گی اللہ بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اسباب کی طرف بھاگتے ہیں یہ میرے سے کہتے ہیں بنا دینا کا نام ہے کلمہ سیکھنا بنا دینا کے چاہنے سے नफ़ा न न ु क ़นा न उजाला न अंधेरा एक अकेली घास अल्लाह क อ उसी के चाहे से चल ครับพี่น้องที่รักของเราตาละนะครับ บอกว่าไฟเนี่ยดับ แล้วเดี๋ยวอีกไม่นานไฟนั้นก็จะมา เวลาเราพูดนะก็บอกว่าไฟดับ แล้วก็เดี๋ยวไฟจะมา ท่านบอกว่าสิ่งที่เรานั้นจะคิดและตระหนักเมื่อไฟดับนั่นก็คือว่าไฟนั้นดับด้วยกับความต้องการของอัลลอฮ์ และเมื่ออัลลอฮ์ตาลาต้องการเดี๋ยวไฟก็จะมานั่นเอง อัลลอฮ์ตาลาต้องการที่จะทดสอบว่าหัวใจของมนุษย์เนี่ยจะไปหาอัลลอฮหรือว่าจะไปหาอัลลอฮ์ตาลา อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่แหละคือการเรียนอีมาดี๋ยวอี้มาของเัาตาลานี่คือการเรียนอีหม่านะครับและนี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮมาตะวัวตาลา ของพระองค์พี่น้องที่รักของเราตาลานะครับท่านบอกว่า อีมานเนี่ย เมื่อคนคนหนึ่งนั้นได้รับอีมานอย่างแท้จริง อัลลอฮฺมาตะฮูวตาลาจะทำให้เขานั้นได้เห็นทางเดินอย่างแท้จริง อัลลอฮฺตาลาดำรัสในคุรานของพระองค์ว่ามายุมินบิลลาฮิยาเดิคอลบะคนอีหมานแท้ๆเนี่ยนอกเหนือจากการช่วยเหลือของอัลลอฮฺตาลาแล้วนะครับอัลลอฮฺตาลาจะฮิดายะหนทางให้แก่เขาฮิดายะหนทางนี่หมายเขาว่าไงทำให้เขานั้นเห็นทางเดิน ท่านบอกว่ายกตัวอย่างเหมือนกับคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขามีตาแล้วเขาก็มองเห็น เพราะนั้นในการเดินในการมองเห็นของเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะเห็นได้ว่าข้างหน้าเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าย ตรงไหนคือบนตรงไหนคือล่าง ตรงไหนเป็นหลุมบ้าง ตรงไหนมีก้อนหินขวางอยู่บ้าง ตรงไหนนั่นคือขอบของถนนเขาสามารถที่จะมองเห็นด้วยกับตาของเขา นี่คือคนที่มีตาของร่างกาย แต่พี่น้องจะรักของลาตาลาคนที่มีตาของหัวใจเนี่ย นะครับคนที่มีตาของหัวใจเขาสามารถที่จะเห็นว่าอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์แก่เขาต้องโลกดุนยานี้และก็โลกนาอาคือรอตาใจเมื่อคนคนหนึ่ง ตาใจของเขาได้เปิดขึ้นนะครับเขานั้นจะเห็นอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรคือความโกรธกิ้วของอัลลอฮ์อะไรคือความพอใจของอัลลอฮ์เขาจะสามารถที่จะจำแนกและก็แยกแยะได้ เพราะว่าเขานั้นมีตาใจ และใครล่ะจะมีตาใจนี้ก็คือคนนี้มานนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีแก่นของอีมาน เมื่อนั้นแหละ เขาถึงจะสามารถมองเห็นวิธีการเดินที่ถูกต้องได้ ไม่ใช่นั้นแล้วเนี่ย จะไม่สามารถแจกแยะเชือกงูก้อนหินหรือว่าทองคำพี่น้องได้รับของอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์ตาลาจึงบอกนะครับในคุรานของพระองค์ฟาอินนาฮาลาตามัลอับซอ วลากินตามัลกุลูบุลลตีฟิสูดูไอ้พวกเนี้ยไม่จะบอกตานอก แต่ว่าตาในตาใจของพวกเขาบอก บอกเพราะอะไร เพราะสาเหตุว่าอีมานนั้นไม่เกิดขึ้นในหัวใจของเขาเพราะนั้นพี่น้องที่รักของเราตาลาเราต้องฝึกอีมาน อีมานนั่นก็คืออะไร เมื่ออีมานแก่นแท้ของมันนั้นได้เกิดขึ้นนะครับ นุสรของอัลลอฮ์จะเกิดขึ้น เมื่ออีมานที่แก่นแท้ได้เกิดขึ้นนะครับ خانداندی جس کی آنکھیں نہیں ہوتی ہے اور اس کو کہیں جانا ہے تو آنکھوں والوں جس کی آنکھیں ہیں اس کے پیچھے چلتا ہے اللہ کتنے بڑے ہیں اللہ کی قدرت کیسی ہے اللہ رزاق کیسے ہیں اللہ حفیظ کیسے ہیں مریض وہ کیسے ہیں اس کے خزانے کتنے بڑے ہیں اس کے اعتبار سے ساری دنیا کے انسان اندھے ہیں آنکھوں والے ون میں رہا ہوا ماحول لفاہ بما ہوا علمه شديد القوى ذو ملة اللہ بہ شدیدا بہو دل دل آلہ سورت نظر بسل آنکھوں والے جنہیں اللہ کو دیکھا شب معراج میں کیا تھا ماسٹر پاوا پوسائی نے اور نہ ایک کمال اس سے بھی تھوڑا فاصلہ رہ گیا تھا مفسرین نے لکھا ہے اس رات میں اللہ سے جو آپ کی باتیں ہوئی پچاس ہزار باتیں ہوئی آپ کو جنت دکھائی نعمتیں دکھائی جہنم دکھائی اس کے عذاب دکھائے تشریف لے جا رہے تھے ایک بہت بڑا مجمع دو طرف دیکھیں تھی ایک طرف بہت اچھا کھانا خوشبودار گوشت اور ایک طرف سوا ہوا دوسری جیگ میں آپ نے دیکھا لوگ اس کو چھوڑ کر اس بدبودار جیگ پر اوندے مل گر رہے ہیں میں بھی لے لوں میں بھی لے لوں آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا منظر ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں جو دنیا میں حلال کا لقمہ چھوڑ کر حرام کی کمائیوں پر اپنا پیٹ بھر رہے ہوں گے ان کو قیامت میں یہ سزا دی جائے گی ایک ایک چیز بتائی بدکاری زناکاری کی سزا بتائی ایک ایک آپ نے وہاں کے ساری امت تک پہنچائی ہے اسی لیے دنیا ساری اللہ کتنے بڑے اس کے خزانے اس کی قدرت اس کی سفار کہ ساری دنیا کے انسان اندھے ہیں آنکھوں والے صرف اور صرف آنکھوں والے صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دنیا میں جس طرح انڈا اخباروں کے پیچھے چلتا ہے اور منزل کو پہنچتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم جو جس شکل میں ہو اسے اللہ تک پہنچنا ہے زندگی کا مقصد اسی کو راضی کرنا ہے راستہ ایک ہی ہے ان نہ شروعاتی مستقیباً برطبی تم ر سبھی میرا راستہ بالکل سیدھا ہے پیچھے پیچھے چلے آؤ یہ حلال یہ حرام یہ جائز یہ لا راضی اس سے اسی لیے پانچ وقت کی نماز روزانہ سارے سال میں ایک مہینے کا روزہ ساری عمر میں ایک مرتبہ ہے اس پر جس پر طاقت ہو اور جس پہ نصاب کے برابر مال ہو اس پر زکات مولانا محمد یوسف صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے کلمہ بنا لو نماز بنا لو کلمہ بنا لو نماز بنا لو خدا زندگی تمہاری دنیا کی بھی بنائے گا آخرت کی بھی بنائے گا ایسے تمہاری نہیں بنے گا اس کلمے والی زندگی کے ساتھ اور اس نماز والی زندگی کے ساتھ مارکیٹوں میں منڈیوں میں فیکٹریوں میں کارخانوں میں آفسوں میں حکومتوں میں عہدوں میں کرسیوں میں گھروں میں گلیوں میں شہروں میں صوبوں میں ملکوں میں جہاں جہاں پھرو گے تمہارے پھرنے سے خدا دنیا کے انسانوں کو راستہ دکھائے اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں والے ہیں ہمیں میں نے جو آیت شروع میں پڑھی تھی ماتا تاخب رسول کو بدلوں کو بنتا ہوں جو کچھ تمہیں محمد صلی اللہ نے دیا ہے اسے لے لو اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ اور یہ آپ نے پہلے فرما دیا کہ ہم پیسے دے کر نہیں آئے ہیں تمہارے ہاتھ میں ایک میں قرآن اور یہ قرآن زندگی کے ہر شعبے میں تمہاری تجارتوں میں تمہارے معاملات میں تمہارے رہن سہن میں تمہارے عقیدوں میں تمہاری بتادات میں تمہاری خل و ضرورت میں زندہ ہو اس کی محنت دعوت تمہارے ہاتھ میں دے کر آیا ہوں اگر تم نے ان دونوں کو اپنی زندگی کا جز بنایا تو دنیا میں جتنے چاہے حالات ہوں حالات پر بناتے ہیں اور بگاڑتے ہیں اسی لیے اس نے بنیادی طور پر دیا بولو اللہ آب دباؤ لبانا ساری دنیا رو رہی ہے حالات حالات حالات उ स न น न ुน् ख ा दिया है बनाओ ईमान बनाओ ई म า न पैदा อ र ो दिलों में अल्लाह का डर अल्लाह कहते हैं अगर ये दो काम कर लें तो हम इन आसमान की बरकतों के दरवाजे हम खोल द พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ตาลานะครับคนที่ตาบอดแล้วก็ไม่มีตาเนี่ยในการที่เขาจะไปถึงจุดหมายและเป้าหมายเขาจำเป็นจะต้องเดินตามหลังคนที่มีตา คนที่ตาดี แล้วพี่น้องที่รักของอัลลอฮตาละอุมมังทั้งหมดนะครับมนุษยชาติทั้งหมดเนี่ยเขานั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นั้นเป็นอย่างไรฮาฟิบอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ที่ฮาฟิบเป็นผู้ที่ปกปักรักษาเนี่ยการปกปักรักษาของอัลลอฮ์นั้นเป็นอย่างไรอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นั้นเป็นอย่างไรอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ที่เลี้ยงดู การเลี้ยงดูของอัลลอฮ์นั้นเป็นอย่างไร อัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ที่ได้ยิน การได้ยินของอัลลอฮ์นั้นเป็นอย่างไร อัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ที่ทรงรอบรู้การรอบรู้ของอัลลอฮ์ตาลานั้นเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมนุษย์บอกมนุษย์ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นอย่างไรด้วยเหตุนี้เองในเรื่องความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มนุษย์จำเป็นที่ต้องเดินตามคนที่มีตา จำเป็นจะต้องเดินตามคนตาดี และในบรรดามนุษยชาติทั้งหมด คนที่ตาดี และก็มองเห็นนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งท่านได้ยกนะครับอายะคุรอานกลุ่มหนึ่ง เป็นเรื่องราวที่อัลลอฮฺตาลาเล่า อัลลอฮฺตาลาได้เชิญท่านนบีสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมขึ้นไปอิสราอิอารอ และในช่วงการเดินทางขึ้นไปและก็ลงมาระหว่างนั้นเนี่ย หมายความว่าอัลลอฮฺตาลาทำให้ท่านได้เห็นอะไรต่ออะไรหลายอย่าง เพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านได้ไปเห็นอัลลอฮ์มาแล้วพระแก้นาคาบะเขาไซเนี่ยเอาอัลนาช่วงระยะห่างระหว่างหนึ่งในนั้นเนี่ยที่อัลลอฮฺมาตะพูวตาลาทำให้ท่านเป็นคนที่ตามองเห็นอายะห์เนี่ยท่านบอกว่า มาซาก็ลอกตัวมาซอก สายตาของท่านนบีสุลต่าน่าอะไรวะสลลัมนั้นไม่ได้คลาดเคลื่อนแต่อย่างใดนะครับทำให้ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแต่เห็นตัลองตาละอยู่ใกล้กันนะครับ ช่วงห่างระหว่างท่านนบีสุลต่านกับอัลลอฮ์เนี่ยสองขันจะนูหรือว่าจะใกล้กว่านั้นอีกด้วย แลวอัลลอฮ์ตาลาทำให้ตาของท่านนบีสุลต่านได้เห็นสวรรค์ได้เห็นนรกและได้เห็น การตอบแทนผลลัพธ์ของการอาธรรมอามัตต่าง ๆ ที่เป็นความดีแล้วก็เป็นความบาปทั้งดีแล้วก็บาปเพราะว่าตาลาทำให้ท่านได้เห็นหมด หนึ่งในนั้นเนี่ยท่านได้เล่าเป็นตัวอย่าง นะครับท่านได้เห็นคนกลุ่มหนึ่ง แบ่งออกเป็นสองพวก นะครับ ด้านหนึ่งเนี่ย มีเนื้อที่ว่าดีกลิ่นทรงทรงกลิ่นหอมหวน ชวนให้กินชวนให้รับประทาน อีกด้านหนึ่งเป็นเนื้อเน่ากลิ่นเหม็นมาก แต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ย แทนที่จะวิ่งไปหาเนื้อที่ว่า มีความหอมน่ารับประทานกับวิ่งไปหาเนื้อที่เน่า เหม็นของเสีย แต่ละคนก็แย่งกันจะเอาเนื้อเน่า จะเอาเนื้อเน่านบีสุลต่านละฮ์อะลัยฮิวะซัลลัมถาม ยิบริลอะลัยฮิสสลามบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยคือใคร ท่านได้ตอบบอกว่าคนเหล่านี้คืออุมมาของท่านนี่แหละ คนเหล่านี้คืออุมมาของท่านดบีสุลต่านอะลัยฮิวะสัลลัมพวกเขานั้นในการขวนขวายในการบริโภคแทนที่จะเอาของฮาลาลกลับไปเอาของฮารามแทนที่จะกินของฮาลาลจะไปกินของที่ฮารา เพราะฉะนั้นในวันเตียมาการตอบแทนและการลงโทษเขาก็คือสิ่งนี้ แย่งกันกินเนื้อเน่าเสียเพราะนั้นในพินาศที่รักของอัลลอฮฺตาลาอัลลอฮฺตาลาให้นบีเห็นข้อพันของคนันพินาศนั้นเป็นอย่างไรในคืนอิสราเอลรอดนั้นและก็นบีได้เห็นอีกหลายอย่าง เพราะฉะนั้นในบรรดามนุษยชาติทั้งหมด ผู้ที่ตาดีและก็มีตา มีท่านนบีสุลต่านละฮ์อะลัยฮิวะซัลลัมแต่เพียงผู้เดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยคนตาบอดถ้าจะเดินให้ถึงเป้าหมาย เราจำเป็นจะต้องเดินตามท่านนบีสุลต่านอะไรอยู่วาสัลลำแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น และเมื่อนั้นแหละ เราจะไปถึงเป้าหมายและเป้าหมายของเรานั้นทุกคนเี่ยกำลังเดินไปหาอัลลอฮ์ทุกคนในหมู่พวกเรากำลังเดินทางไปหาอัลลอฮ์ และในการเดินทางไปหาอัลลอฮ์จะถึงเป้าหมายได้ ก็ด้วยกับการที่เราเดินตามหลังท่านนบีต้นรอพระอะไรยู่ต้นลำขผลทางเดียวเท่านั้นเองพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ตาละนบีต้นรอพระอะไรยู่ต้นลำได้บอกรากฐานนะครับของอิสลามเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการละหมาดเราจะต้องพัฒนาการละหมาดของเรา เราจะต้องใส่ใจการจ่ายสกาดของเรา เราจะต้องใส่ใจการถือศีลอดใน ปีหนึ่งเดือนหนึ่งของเรา เราจะต้องใส่ใจการทำฮัทของเราท่านได้แนะนำบอกว่ามารณายูซุปเนี่ยได้เคยบอกเอาไว้นะครับ บอกว่าจงสร้างการลิมาของเจ้าและจงสร้างการละหมาดของเจ้า หมายความว่าไงก็คือว่าจงพยายามฝึกฝนและพัฒนาการลิมาลาอิลาฮิลลอฮก็คืออีมาน ให้เพิ่มขึ้นเรื่อย และถัดมาก็คือจงพยายามกับการละหมาดพยายามกับการอิมัมพยายามกับละหมาดถ้าหากพวกเจ้าได้พยายามกับสองสิ่งนี้เนี่ย พวกเจ้าไปที่ไหนก็ตาม พวกเจ้านั้นจะได้รับความสำเร็จอายะหนึ่งที่ท่านได้กล่าวไปตั้งแต่ช่วงต้นนะครับมาอาตาคูรอซูลูฟาคูซูอะไรก็ตามแต่ที่รอซูลมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้นำมาให้แก่พวกท่าน จงยึดมันเอาไว้ จงรับมันเอาไว้และก็จงจับมันเอาไว้ ท่านได้บอกไปแล้วช่วงต้นนะครับนบีฟอตลังนั้นได้กำชับและกำสั่งเสียเราท่านทั้งหลายอุมาทุกคนด้วย บอกว่าเมื่อหนึ่งเนี่ยท่านได้มอบคำพีของอัลลอฮ์ให้แก่พวกเราอีกเมื่อหนึ่งเนี่ยท่านได้มอบคุณน้าแนวทางของท่านให้แก่พวกเรา เพราะทั้งสองอย่างนี้เนี่ยเมื่อเรานั้นได้จับเอาไว้ให้ดี เราจะไม่มีทางหลงผิดเราจะไม่มีทางเสียหาย เราจะไม่มีทางตัำต้อยและพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดและสัญญาความรุ่งโรจน์ความดีงามชัยชนะความสุขความสงบทั้งโลกนี้และโลกหน้าอัลลอฮฺตาลานั้นก็จะมอบให้แก่เราท่านทั้งหลาย ब ล म า र े भ ाา य ों आखिरी ลा त सुन लो पूरा म ज म ู ज िกิชาू์เेต้าเฮ त บ ह อ ब อัลลอฮฺอับูล ल รามั ए کوئی بھائی بہت معذور ہو جس کو جانے کی کوئی ضرورت پڑے تو اس کو تو آسان کر دینا ورنہ افیس تک کوئی بھائی اٹھنے کی کوشش نہ کرے ساری دنیا حالات حالات حالات کہہ رہی ہے پرسنل لائف والے بھی اپنی ذاتی زندگی والے فیملی والے ملک والے علاقوں والے تاجر کاشتہ ڈاکٹر ارے حالات کی طرف سے اس کا ایک ہی ضابطہ ہے بنانا بھی وہی ہے حالات گزار کا بھی وہی ہے ساری دنیا کے انسانوں کے نام ہمارا اس طرح کے یہ پیغام ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے اور انسانوں کو دور دیا ہے وہی کہتا ہے کر لو تمہاری دنیا بھی بناؤں گا تمہاری آکر بھی گا اسی کے لیے زمین سے سونا نکالنا ہو تو محنت کوئلہ نکالنا ہو تو محنت سبزی نکالنی ہو تو محنت دانا اگانا ہو تو محنت فیکٹریوں میں سامان بنانا ہو تو محنت ہر لائن کی محنت ہے ہمارے ہمارا یہ کام ہمارا ہر فرد مرد کی اور عورتیں بھی عوام اور خواص کی یہ ایمان اور خوف کے خدا پیدا کرنے کی محنت ہے اس کے لیے بڑوں نے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمایا اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے پوری امت کی طرف سے جگائے خیر مرحمت کر پورا قرآن حدیث سیرت مبارکہ سب کو کھنگال کے اب پورا اس کا نچوڑ نکال کے یہ ہم کو سادہ نسخہ دیا ہے سب سے پہلے چار مہینے پھر آگے مقام پر مہینے کے تین دن ہفتے کی دو گشتے روزانہ کی بدائیگا عمال فضائل سرکار کی تاریخ نمازوں کی پابندی صبح شام یہ نسخہ دیا ہے اس سب میری درخواست اس پورے مہینے سے جن کے ابھی تک एक साथ चार महीने नहीं लगे हैं चाहे बीस साल से सालाना चिल्ला देते हो सबसे पहले वो खड़े हो जाए พี่น้องที่รักของเราตาลาสุดท้ายแล้วนะครับท่านบอกว่าคนที่นั่งตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงเวลานี้เนี่ยของลอตาลาตอบแทนให้แก่พวกเขาด้วยและของลอตาลานั้นได้รับการเสียสละของพวกท่านด้วยนะครับนอกจากคนที่ว่าเขานั้น เป็นโรคเบาหวานหรือเป็นอะไรเท่านั้นเองนะครับ ก็ลุกไปได้ แต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้มีโรคอะไรนะครับแล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงเนี่ย ก็ขอร้องนะครับให้เขานั่นนั่งจนกระทั่งถึงมัจจิบจบครับพี่น้อง พี่น้องที่รักของเราสมาธิหัวตาละอ่า دو چیز ساری دنیا حالات کو رو رہی ہے حالات صرف اللہ بنائیں گے اور اس سے بنانے کا یہ نسخہ دیا ہے ایمان بناؤ اپنا بناؤ ایمان بناؤ اپنا بناؤ ساری دنیا میں سامان بن رہے ہیں انسان اور ہمار کی کرتی ہے اس کی آنکھوں کا اس کی زبان کا اس کے کام کا اس کے آنکھوں اس عملوں پر بڑی بڑی مسانتیں اور بڑی بڑی بہتری इसलिए कहा ईमान रखना बनाना है आधार अल्लाह अपने कर्म से बदल से बनाएंगे พระพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ตาลานะครับ วันนี้เนี่ยผู้คนนั้นก็จะบอกว่าปัญหาแล้วก็ปัญหาแล้วก็ปัญหา คนที่ว่าอยู่คนเดียวเขานั้นก็ร้องเรียนปัญหามากมายคนที่อยู่เป็นครอบครัวเขานั้นก็ร้องเรียนปัญหามากมายนะครับ คนที่เป็นเจ้าของ เรื่องสวนไร่นาเจ้าของบ้านเจ้าของโรงงานก็บอกว่าปัญหามากมายท่านบอกว่าปัญหาทั้งหมดนั้นมาจากอัลลอฮ์และปัญหาทั้งหมดนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทำให้มันเดินต่อไป และอัลลอฮ์ตาลาตอนนั้นที่รู้ว่าจะดึงปัญหานั้นกลับไปเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องจะรัของอัลลอฮฺตาลาท่านบอกว่ามนุษย์นั้นบอกว่าปัญหาปัญหาปัญหานั้นปัญหา ท่านบอกว่าสารจากฉันถึงมนุษยชาติตัวทั้งโลกที่บอกว่ามีปัญหากันทั้งหมดนั้นพยานอยู่สองอย่างนี้เท่านั้นหนึ่งพยานอีมานสองพยานอามานหนึ่งพยานอีมานสองพยานอามานเมื่อสองอย่างเนี่ยเราได้พยายามแล้วเนี่ยอัลลอฮฺมาละหัวตาลานั้นก็จะรักษาเรา อัลลอฮฺตาลาก็จะดูแลเรา นะครับ และก็อย่างที่เป็นเรื่องปกติอะไรก็ตามแต่ ที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดข้าว เราก็ต้องพยายามกับข้าว ไม่ว่าจะเป็นสวนเราก็ต้องพยายามกับสวนนั้น ไม่ว่าจะเป็นเงินเราก็ต้องพยายามกับเงินหากก็ต้องการทองคำเราก็ต้องพยายามกับทองคำและงานต้องว่าเนี่ยก็คืองานที่จะพยายามกับอีมาน งานพยายามกับอีมาน งานพยายามกับอัคบาลบ่า่หเรานั้นได้เสียสละเพื่ออีมานเพื่ออามันแล้ว เดี๋ยวลลอฮมาละคูวาตาลา นั้นก็จะทำให้สองอย่างนี้ได้เกิดขึ้นท่านบอกว่าขอลอบตาลา นั้นได้ตอบแทน นะครับและอัลลอฮฺตาลานั้นได้ยกดรยัตของบรรดาอาวุโสรุ่นก่อนๆซึ่งพวกท่านได้เสียสละและก็ได้นำกฎเกณฑ์ต่างๆ ออกมาจากกุรอานออกมาจากฮะดีษออกมาจากที่รอของท่านะบีสุลลว่าอะไรยัวซัลลัมแล้วก็นำมาเสนอให้แก่เราแบบง่ายๆนั่นก็คือว่าสี่เดือนในการที่จะเรียนอีมานในการที่จะเรียนอามาเนี่ยพวกเขานั้นได้วาง วิธีการง่ายๆให้แก่เรานั่นก็คือสี่เดือน หลังจากนั้นเนี่ยงานมา้อมีของเราพี่น้องที่รักของเราตาลา นะครับสามวันทุกเดือน แล้วก็กัดหนึ่งกัดสองหลังจากนั้นก็อามันประจำวันสามอามันด้วยกัน สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่จะสร้างอีมาน สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะสร้างอามัล เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อสี่เดือนนั้นคือสิ่งที่อาวุโสรุ่นก่อนๆได้บอกและนำมานำมาเสนอให้แก่เราท่านทั้งหลาย ท่านบอกว่าสิ่งแรกที่ฉันจะขอแต่ขอร้องจากพวกท่านนั้นก็คือว่าใครบ้างในปีนี้เนี่ย นะครับ ยังไม่ได้ออกสี่เดือนถึงแม้ว่า 20 ปีตลอดแต่สม่ำเสมอ 40 วันมาทุกปีเลย แต่ยังไม่เคยออกสี่เดือนกลุ่มนี้คือกลุ่มแรกให้ลุกขึ้นยืนพี่น้องใครบ้างครับมาชอลอสี่เดือนครับมาชอลอคนนึ่งแล้วไปเลนมาลูมุบาริกโฮมุบาริกโฮมุบาริกโฮ प ุ र ी द ु न ย य ม म เंลา ल ा यह म เ ल ् क है और आज तक इ ก क ो ये เ ह ल हासिल है مجھے خوب یاد ہے پرانوں کے مجمے سے ایک ساتھ بارہ سو جماؤں کے چار چار کی اور والے آئے تو یہ بیٹھے بابو بھائی کہا کا بھائی اب ہمارے پاس رک نہیں ہے تم اپنی اپنی مسجدوں سے رک لے لو तुम आज वही थाईलैंड वाले हो और आज मैं तुम्हारा यही मंजर देखना चाहता हूँ हिम्मत करके खड़े हो जाओ चार च ้า म ेพี่น้องที่รักของเราตาลาท่านบอกว่าคนไทยทั้งหลาย โอ้คนไทยทั้งหลายนะขอแสดงความยินดีกับพวกท่านขอแสดงความยินดีกับพวกท่านขอแสดงความยินดีกับพวกท่าน ในครั้งหนึ่งที่ท่านเคยมาที่นี่ ในอิสติมาคนเก่านะครับท่านบอกว่า มีจมาดออกจากพวกท่านเนี่ยถึงหนึ่งพันสองร้อยจมาดเป็นจมาดสี่เดือนทั้งหมดเลย วันนั้นเนี่ยฉันยังจำได้ดีแล้วก็ท่านกลับไปแล้วก็คุยกับบาบูไปสุดท้ายก็บอกว่าเราเนี่ยไม่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะจ่ายรู้ไทยแก่ พวกเขาได้ทั้งหมดเพราะจำนวนจมาดได้เยอะวันนั้นประกาศว่าบอกว่าไงก็คือว่าแต่ละคนนั้นให้ไปเอารู้จากพระสิทธิ์ของตนเองพี่น้องที่รักของเราตาลาต้างบอกว่าวันนี้เนี่ยพวกท่านก็คือคนไทย ประเทศเดียวกับวันนั้นนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ย ฉันต้องการที่จะเห็นภาพเหมือนกับวันนั้นอีกครั้งหนึ่งเพระฉะนั้นพี่น้องครับสี่เดือนครับล็กขึ้นยอนเลยมาชาวว่าให้ชื่อเลย สี่เดือนครับสี่เดือนิจ जिनके अभी तक नहीं लगे ह เं जिन पहले खड़े ह ोรेจา कि चार महीने ल ग ล न े हैं คนที่ยังไม่เคยออกครับ คนที่ยังไม่เคยออกสี่เดือนยืนขึ้นครับยืนขึ้นเลย खड़ा करें खड़ा करें इन सब के นो भी हालात होंगे अल्लाह अपने फजल से อ न ा ए ं ग े मोहम्मद स ัลล ल ् ल อ ह ु अलैहि व ล ल ् ल म की मेहनत क ั बरकत से คนที่ยืนขึ้นเนี่ยอัลลอฮฺมานะฮูวตาลาจะแก้ไขปัญหาของเขาด้วยกับการพยายามของนบีอินชาอัลลอฮฺเพเอาเราต้องการไม่ต้องเจริอ่าสี่เดือนครับสี่เดือนลุกขึ้นยืนครับ

ย يرجع النار ولا يمكن إلى جهل وقد فلني ولا อ่าลุกขึ้นลุกขึ้นท่านบอกว่าลุกขึ้นหน่อยนะอัลลอฮ์เป็นพระโนซากันเจ जिनके च ่ र า ह ी न े अभी तक नहीं लगे हैं खड़े हो जाओ คนที่ยังไม่เคยออกสี่เดือนครับคนยังไม่เคยออกสี่เดือนลุกขึ้นยืนแล้วก็มอบหมายอัลลอฮ์แล้วก็ลุกขึ้นยืนอิงตามสุรุลลอฮ์ยังกุรกุม ถ้าพวกท่านเนี่ยช่วยเหลืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือพวกท่านเดินเยินไปเดินเดินขึ้นครับเดินเดินเดินเจ้าละอัลลอฮ์เจ้าละอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ตายตาย पीछे आगे ब เ च में चार महीने चार महीने चार महीने ด้านขวาด้านซ้ายด้านหน้าด้านหลังด้านกลางเนี่ยสี่เดือนครับสี่เดือน ابھی پورے سارے نہیں ہوئے ہیں جنگل میں جنگل میں موت اور ہمیں تمہارے سے بڑی امیدیں ہیں انشاءاللہ جو کہتے ہو وہ کرتے بھی ہو جائے جنگلی فام خاص مانگ چاخوکھا کی کل آئیے میں نہ کافی یا کیا خاؤ کیا کو کھا ہمارے امام کی کامیابی مجمے کا بڑا ہونا نہیں قربانیوں کا زیادہ ہونا ท่านบอกว่าความสำเร็จของการทำยศของพวกเราเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าคนมารวมตัวกันเยอะแต่ว่าการเสียสละที่เพิ่มขึ้นของพวกเรา นั่นคือความสำเร็จของอิสติมาครับพี่น้อง ความสำเร็จที่เพิ่มขึ้น มาขึ้นอยู่กับอะไรการเสียสละที่เพิ่มขึ้นของพวกเราอาไปอัลเอฟกออร์ตัสกีอันนี้มีอีกตัสกีหนึ่งพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ مجھے تو پورا یقین ہے میرا گمان ہے اس مجمع کا کوئی آدمی خالی نہیں جائے گا اب وہ بتاؤ جن کے چار مہینے لگ چکے ہیں ایک مرتبہ دو مرتبہ ہر سال کے چار مہینوں کے لیے پیدل چلا لیں ملک میں چلا لیں فورن میں بھیجیں وہ ہر سال کے چار مہینے والے کون ہیں ท่านบอกว่าอีกอันหนึ่งที่ผมคาดหวังจากพี่น้องทั้งหมดที่นี่นั่นก็คือว่า คนที่ว่าเคยออกสี่เดือนมาแล้ว อาจจะครั้งหนึ่งหรือว่าสองครั้งถึงตอนนี้เนี่ยต้องการที่จะให้ออกสี่เดือนทุกปีเดินเท้าในประเทศหรือว่าไปต่างประเทศ หรือว่าไปที่ไหนก็ตามแต่ और าोา ह ा र ा ष ् ट ् र और जमातों वाले सब खुद म ौ้ू द ह วิ ग े वो भी खड़े हो जाए แล้วก็คนที่เคยออกในปีที่ได้ จะมาตั้งถึงพันสองร้อยจะมาเนี่ยก็คงจะไม่บ้างอยู่ในที่นี้ครับมาชาลอครับลุกขึ้นยืนครับชาลอชาลอเวลาคุณลอเวลาคุณลอ जिनके चार महीने लग चुके हैं हर साल चार महीने लगाएंगे मशवरे से चलेंगे ब ं द อ वहां ऑक्सीजन लाओ จะออกสี่เดือนทุกปีโดยผ่านการประชุมครับ เนียดว่าจะออกสี่เดือนทุกปีโดยผ่านการประชุมเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณ अब एक ่เ त सुन लो भाई ज เดือน च ี र เ ह ี้ย के लिए खड़े ह ुเอो और हर साल के चार महीने के लिए करे हुए वो सबको यहाँ से बारिश होकर तश्कील वालों के पास जाना है और अपनी कमी करवानी है ก็ครับคนที่ว่าให้ชื่อสี่เดือนนะครับ แล้วก็คนที่ให้สี่เดือนทุกปีเนี่ยนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องที่รักของเราตาลาสองกลุ่มนี้ให้ไปที่ตัชกีนแล้วก็ให้วางระบบของเขาและวก็ตะพักคุนจะมาของเขาครับ اب تشکیل کا ہے بھائی تشکیل والی کام ہے کانگریس کی نائنا ہاں۔ تھا پیچھے دیکھو تشکیل والی جگہ پیچھے ایک ساتھی دو ساتھی پانچ ساتھی ذرا آگے ہو جائیں تو سارے ان کے پیچھے لے جائیں گے ان شاء اللہ سے اذان بھی ہوگی یہاں اور آدھے گھنٹے کے بعد ہوگی نماز گھنٹے اذان ہوگی اس کے آدھے گھنٹے کے بعد انشاءاللہ جماعت ہوگی اس آدھے گھنٹے میں یہ ہمارے سارے جتنے کھڑے ہوئے ہیں چار چار مہینوں کے والے وہ سارے وہاں تشکیل کے کمرے میں چلے جائیں ครับตอนนี้เราก็บอกว่าสุดท้ายแฟนเนี่ยเราก็จะมีการดำเนินการนั้นอีกครึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะระบาดในช่วงเวลานี้เรามีเวลาคนที่ให้ชื่อ4เดือนแล้วก็คนให้ชื่อ4เดือนทุกปีเนี่ยนะครับเราก็ตามคนทัชกิ้งเข้าไปในห้องทัชกิ้งเลยครับ ขอมาตาตอบแทนพี่น้อง ไปเลยครับไปเลยสุภาพอัสตัฟไอตรงท่าการันตี